prilično sigurna, ali mi treba on još da potvrdi tu neke stvari. E, takođe, sad bih prvo pustio možda Snežanu da kaže par stvari ako je dobila nove informacije, pošto eto, to je najnovije da ćemo imati premijeru u Nišu, pa eto, e, prepuštam reč Snežani. E, pa nema nikakvih novosti, ono što sam ti juče rekla, to stoji danas, nisam se ni sa kim danas videla pošto su zauzeti, tako da ne znam da li da ponavljam ono što sam tebi rekao. Pa ponovim pa bar osnovne stvari pošto oni nisu upućeni još uvek. Ok, <laughs> samo ne znam koliko sam u stanju, ali dobro, ako vam nije jasno, <laughs> pitajte. Ovaj. A, imat ćemo dve projekcije koje ću ja pokušati da spojim u jednu veliku akciju, video reklama Eh, u isto vreme za obe projekcije. Obe će biti u varijanti eh, kafe bioskopa, ono, sedneš za sto, piješ piće i eh, gledaš film. Planirali smo da odradimo neke prateće akcije, eventualno da pustimo pre toga a, adendum ili tako neki film koji će uvesti ljude u priču, da ne bude samo taj Zeitgeist 3, i ovaj, a, da imamo neke osobe tu u prostoriji koje će moći objasniti zainteresovanima a, nešto konkretno ako pitaju. I tako to je u suštini to. A, da, a, jedna projekcija u okviru festivala, a, FNV festivala koji ima tradiciju već nekoliko godina a drugo je u novom klubu, e, znači Alternativni kulturni centar u Nišu. Eto, to je to ukratko, pitajte ako vas nešto interesuje. Ove, ne znam se li spomenula, nisam sad siguran, ali obe projekcije su za džabe, jel tako? Još uvek, ove, mislim da je to važno za napomenuti takođe. Da, da, obe su ovaj, e, besplatne, ovaj, e, s tim što će se piće unutra plaćati, to je neki interes vlasnika kluba koji nam daje bez e, zakupnine za to veče, tako da to ne može da se izbegne, a i u principu lepo je, dobro je doživlje, tako sedneš, piješ piće i gledaš film. A, možda eventualno da stavimo neku kutiju za dobrovoljne priloge, pa ko želi da donira, inače ja <laughs> ovaj, ne mogu da naplaćem, nekako mi to ne ide uz ovu priču da tražim ulaznice ljudima, zbog toga sam tako organizovala stvari. Samo sekund, e, ako ćemo naplaćivati u Srbiji, ako ćemo imati više projekcija, mislim da je u redu da se svugde plaća, a da ne bude u, Beogradu i u Zrenjaninu se plaća, u Nišu se ne plaća. E, slažem se s tobom da ne treba naplaćivati ovu ideju, ali recimo u Beogradu može da bude troškovi uh, E, prostorije kulturnog centra, grejanje i sve to što oni 15. januara sve će kao dati nam džabe, ali svi troškovi ljudi što će raditi i tako dalje može da izađe oko 350-400 evra. Tako da smo mi računali oko 100 dinara, što je 1 evro za one koji nisu naših područja, je približno, mislim, simbolično, ono 100 dinđi ulaz. Ali to je i dalje, mislim, diskutabilno, može da se priča o tome. Hoće da kažem, samo mi je bilo glupo da se ponovim, da, da na primjer budu u Nišu Beđa, a ono da se plaća. Ovaj, Ulastice. O ovome sam hteo da pričam a, večeras, a, da, da rešimo nekako da ili sve projekcije budu besplatne ili da a, projekcije gde se dobije sala besplatno, da ste projekcije odrade besplatno, gde nam naplate salu, da tu naplatimo i ulaz ili kako već. Morat ćemo, ovaj, zato sam i sazvao sastanak prilike da rešimo te neke stvari. troškovi, a kao drugo treba nešto i da ostane sitno pokretu zbog e, nekog promo materijala i, i osnovnih troškova koje pokret iziskuje. Ove, to ne znam koliko je moguće naplatiti ljudima taj festival koji već traje neko vreme, a, da se naplati kultur, taj alternativni kulturni centar, a da se festival ne naplati opet ovaj, a, koliko će ljudi otići na nešto što se plaća pored besplatne varijante. E, ovaj, dva, treba... Zbog toga naplatiš svugde i onda tamo gde su ti tražili da platiš troškove, platiš troškove, kraj naplatiš i u Zrenjaninu i na jednoj i na drugoj lokaciji, ali ti Beograd traži 400 evra, o, sa sve tri lokacije skupiš 400 evra i daš njima. Znate kako, ja mogu, mogu da pitam ako se ovi iz organizacije festivala slažu, pošto oni nikad nisu naplaćivali ulaz, uh, onda je meni, ono, mogu da se slažem s tim ali da ih teram baš da naplaćuju ako to nikad nisu radili i ne žele, to mi nekako malo bez veze. Tako da, ne znam, ono, u suštini šta, žel, šta želi većina, ja ću da se prilagodim tome, ali možda će biti nekih poteškoća. Ako Meni je, je to cool, može. Ako kažeš da, da ovaj, je e, takva ovaj, bila do sad prilika festivala da se ništa nije naplaćivalo, onda se neće ni sad naplaćivati, znači to nećemo kvariti. Mislim, šta sad mi se pojavljamo, sad ćemo mi da im poremetimo koncepciju, to je glupo. A taj kafić, reci malo bliže oko tog kafića da će se emitovati, da li je to, malo to mi objasni ako može. Pa to je ovaj, a, novi, kao, ne znam kako da ga nazovem, a, mesto, klub gde se sakupljaju ljudi, onako neke, neke, ne znam, alternativci. Da. To se mi pretpostavlja. Da, Tako da u suštini ovaj, to su sve intelektualci i ako neki od njih ovaj, zainteresujemo, ne može da nam bude loše, pa makar ih došlo samo 10 na projekciju. U svakom slučaju. A i to je glupo naplaćivati zato što je onda to je takvo mesto, posljedno poput Crne kuće u Novom Sadu, <clears throat> ovaj, poznato je kao jel, alternativno i ovaj, ima tu razvijenu socijalnu svest, tamo su uglavnom bila besplatna isto, besplat, besplatne stvari. Možda da napravimo da nam budu besplatni Zrenjanin Niš, a Beograđani nek plate. To bi bilo najbolje. Izvini Ana. Pa, pa da, oni se onako vode kao posebna država. <laughs> Aha. Oj, ovaj, Nenade, tebe čekamo, a priče nam o Zrenjaninu. Priče nam slovima. Ne, ne, a, koristit ćeš mikrofon ovaj put. Ništa, evo, a, bacite svi pogled na chat, Nenad a, filozofira, ovaj, pa neće da priča, pa eto, pročitajte šta njima da kaže. Koliko, koliko plakata? Pitaj ga. Možda da se ogrebemo i mi. Čekaj, oni će onda naplaćivati ulaznice ili tako nešto, jel? Ma beđa. Tako što... Zar nije projekcija? Ja sam razumeo da je projekcija besplatna, ne mislim na plakate. Koliko sam razumeo sve besplatno. A vi šta piše, nisu rekli džabe sve. Ma, zarez mu fali. Aha, aha. Viš kako nas uvodiš u... Zbunu, zbunjuješ nas što nećeš da pričaš. A čekaj, otkud to Nenade da oni hoće da finansiraju sve to smo pričali i to teško je, ne znam, verovatno je da grad ima svoj budžet koji treba da ispuca koji svi do kraja godine, znači na kulturne neke stvari, sad kulturni centar mora do kraja godine da spička te pare, ako ih ne spička neće sledeće godine od grada dobiti. Ja pretpostavljam da je to, to mi je najlogičnije, ono, to bi što da, tako da, da, funkcioniš. Da. Pa, to je to, ja. Nemoj ti izvinjam se, to kad, šta konkretno da pitaš, to a, e, ti Milane moramo da odemo u Zrenjanin, ono što smo pričali, sa, sa Nenadom da, da, da odemo kod tih likova da vidimo to. Da, da, ovaj. Moramo svi, mora nas nekoliko otići tamo. Da, da, to nije nikakav problem, samo sam ja čekao gospodina jednog za neki potpis, ali nema veze. Uh, otiće se pa ćemo videti to, a Nenade da nema potrebe da pitaš zašto oni to daju besplatno, ovaj, i ne znam zašto svi pitate zašto. Oni to daju besplatno, valjda je bitno da je to besplatno. Počeli ste, evo, kao oni, to mora da je nešto loše čim je besplatno. Tako ljudi razmišljaju, ljudska psiha tako funkcioniš. Um, izvini Nenade, da li si sa Vladom dogovarao u Zrenjaninu? Pa ono što ja mogu da kažem iz nekog ličnog iskustva jeste da je Vlada skroz cool lik i razume potrebe nezavisne scene, prvenstveno kulture, drugo civilnog društva i ostalih stvari, tako da mislim da je da je to glavni razlog zašto je to tamo besplatno, on je inače programski unik u kulturnom centru i tako nešto čini mi se. Može neko da mi kaže samo kako se on preziva? A, čeki čas da nađem njegovu vizitku. Ma može da bude dobar koliko hoćeš, on treba grejanje da plati, to je 15. januar, znaš ti koliko košta zagrejati prostoriju od 700 mjesta? To košta. E pa evo, mogu i na to, mogu i na to nešto da dodam, malo pre nisam da, da se mešam u to kako se po nekim gradovima realizuje, ali u suštini a, svi gradovi, mislim, da li je Beograd, da li je Vranje dole na, na jugu, imaju te neke institucije kulture koje a, non stop su grejane i non stop rade i non stop imaju ljude i imaju opremu, imaju sve, a nisu ni 30% iskorišćeni njihovi kapaciteti. Samo treba naći u svakom gradu odgovarajuću instituciju gde tako nešto može da se napravi, bez obzira da li mogu da ustupe prostoriju, ne znam, 5 za 5 ili od 700 mesta kao kulturni centar Zrenjanin. Velika je šansa da a, se u Zrenjinu ta prostorija svakako greje, da ti ljudi koji tu primaju platu sigurno ih ima 30-40 kao u svakom kulturnom centru Srbiji i da inače ono, ništa ne rade po ceo dan, tako da je čak na neki način mi njima nudimo razlog zašto oni primaju platu. Tako da može dosta takvih institucija se nađe, to je neko moje iskustvo po Srbiji. Ove, ovaj, može samo sekund? Da e, Samo kratko, u Novom Sadu ti je, na primjer, bioskop zbog uh, ugašen jer je ostao, između ostalog, Toplani dužan ogromne pare. Znači, bioskopi ne pričamo o privatnim, nema privatnih. Mi nemamo nijedan bioskop u Novom Sadu još uvek, imamo jedan. Iz sličnih razloga, zato sam postavio to pitanje. Aj, može sam sekund, ajde dosta o ovome, pošto nije tema zašto oni nama daju to besplatno i šta se dešava u tom kulturnom centru i kako oni rešavaju probleme sa granjem. Ovdje smo da pričamo o filmu. Ovaj... Izvini, uh, nisam hteo ništa posebno da se fokusiram na a, na Zrenjan i na taj centar. Želao sam samo da iznesem neki moj, neko moje razmišljanje, pošto imam nešto iskustva uh, u poslovanju sa, ne znam, javnim institucijama ili kulturnim centrima ili kako god. A, čini mi se da a, svaki grad ima i neki prostorni kapacitet, samo treba onda da se iskopa, ima neka institucija, da li je to muzej, pozorište, kulturni centar i tako dalje. Ako, ili možda čak i, na primjer, eto u Novom Sadu, a, sigurno CK13 želi. Nisam se uključen na početku, pa neko je pomenuo malo pre Crnu kuću, ali, na primjer, svi gradovi imaju tako neke nezavisne inicijative koje hoće da pomognu neke slične priče, a čini mi se da je ovo, da se uklapa u taj, u taj profil ova priča. A inače, samo odgovor za malo pre, vlada iz Kulturnog centra Zrenjanin se preziva Đurić. Ok, znači to smo rešili kako se oni igraju i, i td. Ovaj, sad bi se vratio stvarno na film. A, šta ćemo onda, ovaj, pa šta je to, znači izranjenin je za džabe, a, nije šisto, jedino ostane a, taj Beograd koji se mora platiti ako ćemo na toj lokaciji, pa kakvi su vaši predlozi? A za Snežan options, e, settings options, e, notification sound packet disable. A, imam pitanje za Beograd samo, pošto nisam, nisam ispratio taj deo priče. Gde se u Beogradu uh, uh, projektuje i zašto se naplaćuje, to je koja je to lokacija? A, Beograd. Upravo to, a ne... Izvini, rekao, mi ništa nećemo naplatiti, ali nas košta uh, ovaj, mi vama nećemo tražiti pare, ali nas grejanje košta toliko, ljudi nas koštuju toliko, nas dnevno da nam uđu ljudi, da izađu iz premačica, da počisti i sve to, da dođe ovaj da pusti film, kao to košta toliko, a mi vama nećemo tražiti pare, tim rečima. A koje institucije, izvini? Kulturni centar. A, koji? Na Trgu Republike, kod konja, onaj kulturni centar grada Beograda, sad ću da vidim da li imam link neki. Aha, znači, pa a, ok, ali imate, imate u, u Beogradu imam, mislim, ja e, znam e, sigurno da pričam, za izvini, izvini da, što kaže Milan, da gubimo vreme, 10 do, 10 do 9 je, a ovaj, ne znam ni što bi mi pričali u Beogradu kad niko od nas neće ni otići u Beograd, znači postoji sloba u Beogradu koja će to rešiti, Milane, mislim, ne znam št, zašto zašto mi ovde donosimo odluku u vezi toga kad nismo, nismo u mogućnosti da uopšte radimo nešto sa tim. E, misliš za Beograd? Da, konkretno. Da li će biti kulturni centar ili će na kraju biti Sava centar i Ušće koji su još u, u opciji, na, nismo mi ti koji ćemo tu doneti konačnu odluku. Mi možemo da pričamo o tome, ali znači sam da nećemo mi doneti tu odluku. Pa da, ali htio sam da vidim kako ćemo onda, da li ćemo naplaćivati ostalim gradovima, pa što po meni ove nije mi ni korektno ako nam ustupe te lokacije za džabe da mi tu profitiramo. Ovaj, a oni ne. Ovaj, tako da mi to malo sve bez veze, zato bih da vidim šta se dešava u tom pitanju, a za Beograd ćemo još videti. Pa onda bi trebali da odemo da, do Zrenjanina i da, pit, da pričamo sa tim sad sam zaboravio kako se čovjek, Vlada Đurić, jel? Ili kako ste rekli? Da pričamo da, se. Da. Da pričamo sa čovjekom i da vidimo kakva je situacija. Ako on zaista e, hoće da nam da sve za dž, onda nema potrebe da naplaćujemo ni, ni, novi, ni Zrenjanin, ni Niš. A što se mene tiče Beograd, vidiš da ako je kulturni centar, oni traže pare, to ne bolje da isfinansiramo tako svako po 100 dinara, nego da svi dajemo iz svog džepa. Uh, a ako je nešto neka druga opcija lokacija u pitanju, ako ne traže onda ćemo ići svugde na dž. Pa, ovaj, znaš kako, meni je to malo čudno, pošto taj kulturni centar u Beogradu radi, isto svaki dan to je što evo, Ramirez priča, ali nisam ti još čuo ime, uh, uglavnom oni verovatno rade svaki dan i svakako će se to grejati. A, ali opet, ok, nije problem ali možda bi ovaj, mogli tamo da nađemo neku, ne pojma više, totalno sam zbunjen oko cele te priče, ali da. Ne znam da li se znaš, e, kulturni centar 15. januara jedina opcija je matine u 11 ujutru. Ma, ma, čekaj sam sekund ovaj, pa ćeš mi ponoviti nameštan slušalicu. Kulturni centar grada Beograda. Ko, ko pita dobro? No, ajde ovako sada. Ova, možeš li da ponoviš? A, jedina projekcija slobodna u kulturnom centru 15. januara je matine u 11. ujutru. Čekaj, to... 16H što smo mislili, nego u 11. Pre podne. Aha, ovaj, pa šta ćemo onda sa tim? To mi je ovaj previše rano, iskreno. Nešto ja mislim da treba ići na drugu opciju, ono, A kažem, džabeć ćemo mi tu, mi možemo da dravimo sad tu kad nismo mi... Ja, ko radi uopšte Beograd? Ja sam u Beogradu, ali nemam pojma ko to radi, apsolutno ne znam nikoga iz, iz, iz, iz Beograda. Vi pričate nekim ljudima koji nešto rade i vi ih znate. Radi, radi sloba, ovaj, ne znam, nisi imala prilike u Ljubljani, ga nisi upoznala, pošto je on nije išao s nama u ulicu, nego čovek je stariji 68, inače vlasnik jedne firme jače kod nas, Ovaj, i, on, I on, ne, neću sad da govorim ime ovde, ovaj, on radi Beograd i on je preuzeo na sebe, pošto 43 godine ima, zna dosta ljudi, kreće se u tim krugovima i zna. On u Ušću, na primjer, ima svoj, odmah pored bioskopa Ušću, kaže njegova firma. Znači, ima ima masu tih opcija, on je nama ponudio odmah više tih opcija, ali smo mi insistirali na kulturnom centru, znači da bude, dok nismo ništa znali da, da se radi kulturni, da uvek idemo, da radimo u Srbiji sve kulturne centre, da ne idemo u bioskope, art i privatne, Privat. znamo. Jasno, jasno. Ok, ovaj, izvinjavaj što te prekinu, ok, to ćemo onda videti za Beograd možda neka druga, čak treća opcija koja možda još nije ni spomenuo, možda postoji neka besplatna opcija u Beogradu, ovaj, na primer, kao što je meni Andrija spominjao, a, kako beše, a, ja sam sekund, ilegala čini mi se i Rex. To, to možda je bilo čak i besplatno, pa ovaj, možda ići na neke desete opcije tako, pa da se sve odradi besplatno, ili vidjet ćemo ovaj, još. A, ako mogu samo da postavim pitanje, to je predlog, ja mislim da a, slažem se sa kolegom da nije toliko bitno da mi sada rešimo pitanje Beograda, ali bilo bi dobro da razmotrimo to da li će jedan ovakav događaj imati tu komercijalnu stranu, što po mom mišljenju ne bi trebao da ima, to je da li se naplaćuje ulaz, jer to je, mislim, nekako mi je suprotno ovome što projekat predstavlja, ali podržavam predlog nekog od ranije da postoji mogućnost doniranja, dobrovoljnog davanja, onoliko koliko, ko, ko, koliko prosečna osoba može da priušti, mislim, šta god odluči sama. Ajde ti, druže, izvini, ajde idi ti do Zrenjanina i reši to pa se vrati. Jel ti treba para za gorivo? Jel ti treba ljudi su uglavnom ovde studenti, sad direktno vrlo govorim, zato što ta priča kao mi smo protiv, mi ne bi trebali da naplaćujemo jer se mi protiv toga borimo. Da, a kad izađem iz ovog sistema, ali ako sam ja u ovom sistemu, znači meni trebaju pare, jebote, treba platim troškove, meni je to absurdno. Znači, ovaj, ne, ne znam, malo mi to, jer smo često pričali o toj temi da li naplaćivati ili ne naplaćivati, a ako živimo u ovakvom sistemu gde se plaćaju troškovi, normalno da bar moram pokriti te osnovne troškove. Mislim, absurdno je govoriti, sad ćemo mi raditi sve džabe volonterski. Neće bre ljudi da rade džabe. Pa, I da hoćeš jednostavno nemaš sredstava ili ćeš ono da bankrotiraš to tamo, ovaj, tako da to definitivno da, a, je, a sad ovo gde dobijemo besplatno, to ne znam, možda treba da ostane tako besplatno. Uh. A zašto, mislim, opet, tek sam se danas uključio u celu priču i sve to, samo me interesuje zašto je potreban odlazak do Zrenjanina i zašto pravimo taj trošak, to je spravite? Pa kako da ti ja dam sad pečat udruženja da ti lupiš tamo gde si se dogovorio? Možeš ti doći po pečat? A pa izvinite, primer, ne znam, ne znam, primer, koja, ne znam koja je procedura puštanja filmova i svega, ne znam pa, ako možete to da kažete. Ti si pravno lice, ne možeš ti sad kao došao sam ja tamo i sad pustite mi ovaj film. Mislim, ako te baš interesu, u kulturnom centru oni traže masu bre stvari koje, na primer, drugi, drugi ni, ne, ni ne traže. Sad sam se toga, ajde, usput setio. Znaš, što je e, institucija veća i od većeg značaja, Mislim, logično se nameće da moraš raditi sve po pravilima službe kako oni zahtevaju. Mislim, mora se otići tamo. Da, je ovaj, možda samo još jedna stvar koja sam se ja sad setio. A, da li Peter ili neko je ovih dana napisao na forumu na zvaničnom sajtu da bi se 15. trebalo po pravilu naplacivati premijera, O, ovaj, ali to ćeš još da proverim, tako da ne, ne bih da pričam ništa, ovaj, detaljnije to, To je bilo tako da spomenuto na prošlom internacionalnom sastanku, ali niko nije potvrdio da je to Peter napisao. Pa da, kao što sam evo to već ja tam svoj glas, kao što sam ja, kao što je bilo prije pomenuto što sam prije rekao, vi u Zrenjaninu imate jako veliku sreću da vam neko kaže samo donesite DVD, znači to nema nigdje Mislim, uvijek su neki troškovi, čim su troškovi treba naplaćivati. E, to što, sad, što je pričao Mihajlo, istina je, ne mogu živjeti besplatno ako živim u sistemu gdje su pare najbitnija stvar da se preživi. Tako da onaj koji razmišlja u tom smislu kao pro, ako mi ne promoviramo pare, da to ne znači da ih uzimamo, to, to je ludost. Hvala. Pa ne, priča se o tome da karta bude 1 evro, to je, mislim, sat parkiranja ili već, to stvarno, to je stvarno, nije lova, to je 1 evro. Sasvim u redu da se plaća, da zagledaš neki film ili nešto što te interesuje, mislim, znaš, i 200 je okej, okay, i toliko bi platio da odeš da gledaš, ne znam, Harry Pottera ili šta god. Prema tome, to stvarno nije, ako mi imamo troškove i ako ti troškovi treba da se pokriju, onda možemo ili mi iz svojih džepova, Ili prosto da to, ono, svi ljudi koji dođu tu podelu negde na način. Ana, samo malo. Evo, sad ću ti reći šta se dogodilo ovde kad su ljudi dajali od, iz svog džepa. Otišli su van. I niko, ovde ponavljam, niko neka ne daje iz svog džepa ništa, ako se mene pita, nego samo svoje vradno vrijeme, odnosno vrijeme gdje, gdje ulažeš u to da se nešto uradi, ali što se mene, mislim, što se mene tiče, bolje bi bilo da nikad nisam više ču, ovako čuo da neko stavi svog džepa. To je ludost. Vjeruj mi, Ana, izgubili smo ovde par ljudi zbog toga, jer su iz svog džepa davali. Da, zato i kažem, treba da naplatimo kartu, mislim, ako, ako ima potrebe za te, ako pro, prostor nije e, besplatan, ako ljudi nisu nešto treba da se plati, prosto onda se plaća ko što smo plaćali da odemo na predavanje Žaka Preska u Ljubljani, sve to nas koštalo, smo otišli, nas je to zanimalo, ovde se radi o, o jednom evru koji ti možda treba da daš za ulaznicu ako taj prostor to naplaćuje, mislim da je to sasvim u redu. Da, da, nek bude ulaznica napram troškovima koji su nastali zbog eh, samog emitiranja. Ako troškova nije bilo, ja i ovdje ćemo vjerovatno još uvijek naplaćivati zbog dvih, dvih razloga, razloga, jedan je psihološki, a drugi je totalno i, i iz tog vidika da ako budemo imali malo više financa, to ne znači da smo ih zaradili, nego ćemo možda zbog toga napraviti kvalitetni zidej. Šta znači kvalitetni zidej? Znači možda viša pozornica, dva ili tri benda više, šta je znam, ovi koji, ili možda ovo jedno, kako vi kažete, gdje su lutkovno zabav, lutko, na te lutke. Lutkarsko pozdorište. Da, lutkarsko pozdorište. Da, i, i, i što je još najbitnije, tamo smo da, mogli imati, uh, e, pošto smo mogli toliko, veći, to, toliko veće mjesto uh, e, platiti uh, uh, gradu, mogli smo imati za djeca, da su djeca i pobjedili smo. Znači, iako ide u neki višak para, iako se naplati više zato da se može u budućnosti kvalitetnije i bolje raditi ostale projekte za promociju. I to ja ne vidim ništa sporno Eh, sve dok, eh, dok finance nisu, eh, dok finance ne štimaju. Ako su sve finance transparentne i ako imaš sve pare transparentne tako da svi vide, ja ne vidim razloga zašto bi naplaćivao više. Jer nećete raditi samo premijere, radit ćete hiljadu i jednu promociju samog pokreta. Koliko su kod vas kare? Kod nas neće, mi nećemo ni imitirati. baš zbog toga ako, želi, ako bi radili, radili bi samo za ljude koji su u pokretu. Prvo za nas je bilo dva mjeseca, premalo vremena za raditi dobru promociju, mi smo željeli uložiti skoro 1000 eura samo u marketing kampanju. Samo za to da, da bi što više ljudi čulo ime Zeitgeist i Minus Project. Iako ne idu da vidu film, samo da čuje ime. To je nama bilo jako velika želja, a mi bi morali to eh, raditi za pola, znači za četiri mjeseca unapred eh, bi se moralo to pripremati. Tako za dva mjeseca za nas eh, je bilo jako prekasno zaraditi publicitet, promociju, ali ako se radi o tome da, da vidimo, barem mi članovi, još nismo ni odlučili da ćemo možda i otići na tu varijantu da ćemo raditi samo za nas, odnosno ljude koji su u tom momentu, znači za njih 100, 150, i to je to, nećemo nikog ni zvat, možda malo novinara, ali to je još sve, mislim, nismo baš e, u tom, u tom, u tom fazonu da to radimo, ali vidjet ćemo još ovom temu. Mi ćemo kasnije onda raditi promociju i sve, ali i, i nešto gurat sada na brzinu, a, mi nismo ovde pripremljeni baš zbog toga jer smo se više sad fokusirali na tu strukturu društva, znači ako strukturu napravimo kako treba, onda će biti sve dalje organizacije i, e, e, i, i, i, i prezentacije dva puta bolje napravljene. Dok ne znamo ni ko pije, ni ko plaća, a, vjerovatno je bez veze raditi nešto jer opet neće ispati kako treba. I onda opet feedback i dežavu. Koji je naš zaključak posle svega ovoga, ako ga uopšte imamo? Pa zaključak, Alpeđa. No, ne, ovo sad pre nekog zaključka, ne znam još ni, ni, ni ne, da bi doneli zaključak, treba da vidimo šta još ide u to. Da li je neko razmišljao kod nas o o marketingu pre e, premijere, da li je dovoljno da mi samo dovedemo ljude preko Facebooka ili telefonom i naše poznanike ili je potrebno raditi neki marketing i kakva je projekcija, koliko bi to koštao taj marketing, da li samo plakati, da li neki oglas ili nešto drugo, e, tako da ne znamo ništa o tome da bi doneli neke zaključke. Ako bi se tako nešto radilo, koliko bi to koštalo i odakle bi se finansiralo? Pošto trenutno se ide na besplatne projekcije, pretpostavljam da nema novca za neki marketing, za neko plakatiranje ili za neko oglašavanje. E, pitanje je da li mi možemo za neki ozbiljniji bioskop ili projekciju, ako se razmišlja o ušću ili nečem drugom, napuniti tu salu od 200 ljudi samo sa svojim poznanicima. Ok, ovaj, što se tiče toga, a, plakati, a, e, brošure i flajeri, a, e, što se tiče ovako nečega što će se deliti i lepiti, a radio stanice bi pokušali i možda čak i TV stanice ako bi uspeli, plus naravno sve socijalne mreže poput Facebooka, MySpace-a, raznih foruma itd. gde god bi ljudi mogli da vide, ali ja ne želim uopšte da razmišljam o marketingu dok se ne reše te lokacije, dok one nisu sigurne jer uh, zašto bi pričali bilo šta o a ne znamo u stvari ni o čemu pričamo, ne znamo koje su lokacije, ne znamo da li naplaćujemo ili ne naplaćujemo, ne znamo ništa od prilike, tako da želim prvo da se to reši pa ćemo onda videti za marketing, uglavnom da se ozbiljan marketing. Pa evo samo trenutak, Le, da, danas smo četvrtog, znači imate samo još mjesec dana za dobar marketing, iz mog iskustva znam da treba ti minimum mjesec do dva. I baš zbog toga kažem, kod nas mi smo odlučili, ok, da li, bi sad prikaz, da li prikazivamo tu premijeru zbog ljudi, zbog vanjskih ljudi, ili tu premijeru uh, prikazujemo zbog, uh, zbog uh, naših unutrašnjih ljudi, znači ljudi koji znaju za, za Zeitgeist, ili radimo premijeru zato da bi moglo Peter ili svi ostali reći da se je film vrtio u 60 država sa 60 različitih jezika. E, znači, zato da se radi. Samo trenutak, da. Znači, prvo je treba, prvo se, ako mene pitate, fokusirati na koji način radite projekciju. Ili radite za ljude, ili radite za sebe, ili radite za Peter Josefa. I iz, onga, iz, iz, to, iz tog iz, to, iz te baze onda idite dalje pa vidite da li vam treba promocija, da li ćete e, slat samo e, bližnje ljude, ljude koje poznajete ili ćete u toj trećoj fazi koja se nanosi na drugu fazu, e, znači radi to isključivo samo zbog toga što ćemo vjerovatno i mi, ali to ćemo taj tjedan vidjeti, ali samo zbog toga da će on moći reći da je to bilo u 60 država, u 60 različitih jezika. Znači prva opcija iz marketinškog, marketinškog, marketinškog, marketinškog uh, point of view uh, je nemoguće. Nemoguće je u jednom mjesecu raditi kvalitetan marketing, uh, odmah srest pare uh, za, za taj marketing, odnosno naći ljude koji će ti ići plakatirati barem minimum hiljadu plakata ako želiš imati barem 10% ljudi na, na, na predavanju. E, znači, to je treba na početku vidjeti, pa i onda odlučiti šta i kako. E, Raditi recimo u drugoj fazi kao za sebe, pa nešto plakatirati, pa nešto ovako, samo se troši energija uzelo. Hvala. E, Nadzvezo bih se na Damjana, u potpunosti se slažem s njim i ja mislim da mi ovo radimo zbog Pitera. Znači, moje subjektivno mišljenje je upravo zato što sam radio na sličnim poslovima koji su imali neki deadline i za mesec dana mi uradi nešto novo i dovedi nove ljude. To je jako teško. Na, o, realno, očekivano, oni kad su nama rekli za ovaj film i tad je bilo malo vremena da bi ti, a da kažem, a, animirao nove članove, nove ljude da dođu. Ja i onako na ovoj projekciji očekujem ljude koji su koji imaju već predznanje neko sa sa tim, jer sumnjam da će neko sa ulice, ono kao, jo, vi Zeitgeist, da, da, sad ću da dođem da ga gledam. Znaš, mislim, treba imati dobro predznanje i ovo sve što je Damjan rekao, sve stoji i ovaj, sam još rekao, upravo se toga i plašim. Plašim se Zrenjanske sale, što sam i rekao, od 700 mesta, u kojoj ako bude 100 ljudi, ona će izgledati prazna. I ako bude 200 ljudi, ona će izgledati prazna. I ako bude i 300 ljudi, ona će opet biti poluprazna. I ako bude 350, opet će biti prazna. Znači, to je puno, bre, to je ogromna sala od 700 ljudi. Ja sumnjam da bi mi 700 ljudi nakupili i u Beogradu. Ovaj, 700 ljudi koji će 15. hteti da posle srpske nove godine, onako mamurni, ja mislim da je 13. na 14. Ja ne znam kad je, subota da idu da gledaju. Znači, hoću da kažem, ići će samo ljudi koji će koji su donekle upoznati. mis, ja sam se s tim odavno suočio i prihvatio. Ja znam da neće se tamo pojaviti ni jedna nova faca. Samo mi što znamo. I, jer suviše malo vremena mi imamo to što da nam kaže hiljadu plakata. Ne hiljadu plakata, nego treba nam u mom gradu meni treba hiljadu plakata. Za svakom u njegovom gradu. Kako vi mislite da animiramo nekog ko nikad nije čuo za to? To je jako teško. Jako teško. Ne, neću da kažem da to nije moguće, nego samo pričam kad budemo 16. 17. januara pričali ovde na TeamSpeaku kako je prošla projekcija, da ljudi puni entuzijazma poput Nenada, poput ovoga Stevana i tako dalje, ja bih voleo njih da vidim, a ne da su oni sad klonili duhom zato što je u sali od 700 mesta kad imaš 144 lupam, što je super popunjeno, ona će delovati prazno. Znaš, i, i da ljudi takvi ne klonu duhom, jer ja, jako je to bitno, znači, ne znam, rekao sam. Koliko je bilo praznih mesta u Ljubljani? Nije bila puna sala. Bilo pola praznih. Bilo je, pa, zvoni Damjan će reći. Ne, nemam pojma, meni to nije. Jesi videla, izvini Ana, jesi videla ti slike sa stage-a, balkon, balkon je bio prazan. Ali mi to dole nismo videli, mi, ja sam bio dole i ti si bila bila dole. Pa da, pa ali mi nije smetalo, mislim, meni je bilo super što sam tu i bilo mi je skoro, hoću da kažem, ako stvarno dođu ljudi koje to interesuje, da ima 700 praznih mesta ili ne, super ti je što si tu. Vidi, ali... Da si ti organizovao. Ja sam sa tim potpuno saglasan. Da si ti Može se ako nova. Isto ovaj, e, to je drugo nešto, pričamo o totalno drugoj stvari, vi, vi ste zainteresovani za tu priču i došli bi taman da sami slušate Jacques Freska, tako da to ne može baš da se poredi sa ovim. Ovaj, opet, kogod da dođe iz pokreta, e, njemu će to odgovarati, jer gleda film na velikom ekranu za besplatno, verovatno, a onaj ko dođe ako nije upućen u pokret i sve i vidi da ima 50 ljudi u sali od 700 mesta, verovatno će da napusti pre nego što i pogleda o čemu se radi. Mislim, to je jedna od opcija, naravno. Ovaj... Da, da, da ovaj... Ne, ovi su ulice, ovo su ulice ne zna pa ne zna, njemu je sve jedno. Ok, i to, ovaj, a isto i posle će to ružno da izgleda ako pokrijemo već medijski premijeru, o, bit će pokriveno i ne, neki, nemam pojma, ovaj, kako to sve izgledalo i ružno će izgledati. E, oprosti e, ti, e, Mihajlo, ali otkud mi znamo kako je, kakav je taj film i šta sadrži? Možda je baš <clears throat> namenski pravljen da shvati kao celina, kao što su i Cajgas 1 i Cajgas 2. Pa niko ne priča. Da je to za onog ko dođe s ulice da obrati pažnju na jedan aspekt stvari, na jedno različito, drugačije razmišljanje i viđenje. Da, ali ti, kako, mi ne pričamo o filmu i o gledanju filma i razmišljenjima nakon filma, nego kako da dovedeš čoveka koji nije gledao ni keca ni dvojku da gleda trojku. Kako ćeš ti navući? Ja kažem da je to, pa, ne, no, ne da je da to ravno ne, ne, Pa kao, pa kao, izvini, e, kao što se promovišu i ovi novi filmovi koji dođu, razumeš, samo što oni imaju reklamu na TV-u, a mi ćemo napraviti neke plakate i delit ćemo neke flajere. Why the fuck not, šta je to loše, to je... Može ovako, ovaj, pošto sad već a, sastanak počinje da ne liči na sastanak, od sada idemo redom, od gore ka dole, bez ubacivanja. Um, ovako, znači, idemo sad redom od Mihajla, pa kogod ima nešto da kaže, ići ćemo tim redom, jer ovako više nema smisla. Nemoj Milane da si takav, evo ja ću sad čutati, pusti Damira, koliko puta je stisnuo ovo dugme, neka kaže čovjek šta hoće. Ili kuca nešto. Damir. Pa baš zbog toga bi ovaj, da se ide redom, da svi stignu na reč. Ovaj, nemam ništa protiv nikoga, samo eto više ne mogu ni da pratim šta se dešava. Pa da, ne znam ni o čemu pričamo. Koja, koja je sad tema? Kad postoji debata, ljudi hoće da debatuju. E, neko hoće odmah da odgovori. Ja sećam prvog sastanka kad sam bio skroz na dnu, pa sam sat i 15 minuta čekao da bi rekao <laughs> jednu rečenicu, morao sam da zapisujem s čim se sve ne slažem. Mislim da treba reagovati odmah sa tim dugmom, dugmetom, pa ali evo sad će svi da ćute. Slažem se. Ja sam isto saglasan. Ali opet na zadatu ja. temu, ja. mislim. Daj Milane temu pa da raspravimo šta prošli put smo pričali o parama, sad smo opet nastavili da vidimo i tako je krenulo. Ne, ali ovo više ne liči na sastanak zato što je počelo da se raspravlja o svemu i svačemu. Znači, spomena se nešto pa sada na nešto da je sve to ovaj, je jednostavno zanimljiva tema za raspravu. Ovaj, Ako se ne slažete sa tim da idemo redom, uzmite, preuzmite pa vodite sastanak, pošto ja jednostavno ovaj, trenutno ne mogu a, tako. Ne, potrebe da se vređaš, uopšte niko nije ništa rekao da to ne može tako, nego ljudi se ubace kad imaju šta da kažu, slažem se da je otišao, da svi imaju svašta da kažu Ali evo vidjet ćeš sad, ajde sad, započni temu, sad će svi da ćute, ko da ne znamo. I kad neko nešto kaže, svi će reći slažem se, slažem se, slažem se. Pa ne vređam se uopšte, ovaj, nego jednostavno ovaj, ne mogu da pratim. I ako, ne znam, po meni do sada najkasnije se pokazalo tako jer ipak će pre onda stići nego da idemo igrom brzih prstiju, pa ko brže pritisne dobija prvi reč. A viš kako si uplašio ljudi, sad će svi čutati. Ništa, ajde idemo ovaj, znači, uh, evo, sada prva tema koju želim, a vezana za film, da li uopšte uh, želite da se film prikazuje 15. da li uopšte ste raspoloženi da se ta premijera radi? Idemo redom od Mihajla to jest od Denisa koji, u stvari Denis nije tu, od Mihajla. Pa da, kad smo već pričali o tome, da, želim da se radi, ali ne po svaku cenu. Znači ja sam od Novog Sada odustao, e, iz poznatih razloga ljudima koji, da se ne ponavljam, ovaj, a ako nam se nude recimo mesta koja su za dž, treba ih iskoristiti ali ne sad da se satiremo navrat na nos, da po svaku cenu 15. Ono što je Damian uradio sa Slovenijom je odlična, odlična mogućnost alternativa. <clears throat> Ok, baš za da to mi zanima. je ovaj, Ana? Stvarno se slažem sa svim što je rekao Mihajlo i što je malo pre rekao Damjan. Da, ja kao što sam već isto pomenuo, ide, mi idemo na tu varijantu uh, da, da radimo za, za, za članove. U to vrijeme sredit ćemo tu kompletnu konstrukciju e, globalnog chaptera, znači znači se ko je PR, ko je edukativni tim, ko je ovo, ko je ono, i za svakog će se znati da svaki zna šta je resource based economy, šta je Venus project i to je nama na prvom mjestu i više ćemo to primjeru uzeti zato da mi još nešto novo naučimo za buduće planove. Hvala i tako manje živaca, ipak morate svi znati da smo amateri, nismo profesionalci, znači u jednom mjesecu i profesionalcu teško bi uspjelo nešto dobro ispromovirati. Eto, toliko. Tamire. Mm, pa mi smo sve već ovoga organizirali, prijavili za 15. prvi. Samo još imamo problema sa tim sajtom jer ako bez njega rekla Natalija da neće ići niti s filmom jer je već na rubu živaca sa svim tim sa napadima i rekla je da, da neće onda ako ne uspijemo sajt nekako srediti. Ali sve smo prijavili već i u, sa onom e, ženskom Šerlin, kako se zove, sad ne znam. Tako da nemamo ništa. Ja. Uh, Fradar? Samo trenutak, samo toliko da skočim Damir, evo ja ću sad uh, u dva dana znati šta je sa time, uh, odmah kad me nazove uh, vidjet ću šta i kako i odmah kontaktirat Milanu. Ja mislim Milane da je opet došlo do neke zabune, jer on bi već sredio prije da je nešto dobio, jer znam kakav je čovjek, poznam ga osobno, stvarno je pedantan, gde pogledaj da ti nije opet išao mail u spam kako ti se to već jednom dogodilo, uh, ako možeš, izvini samo toliko, da to sredimo, pošto je to jako bitno da se sredi, a posebno u Hrvatskoj zbog, zbog onog uh, Jupiter projekta. Ovaj, Uh, ja sam njemu poslao mail kada sredi sve, to jednostavno treba da se pojavi na internetu. Nema veze sa mnom dalje. Ovo, ali mo, možemo li da nastavimo? Fradar, Ivane? E, ne znam, nisam dovoljno upućen, ali <clears throat> mislim da je onaj, ja sam u svakom slučaju za screening, e, ako, ako imate mogućnost da ga pravite, pa makar bila i dva čovjeka, i makar bila i negativna reklama, ljudima se provlači kroz uši, pogotovo ti što nikad nisu čuli za Zeitgeist i za Venus projekt, čuće tu nešto, tamo nešto, pa će i to više zainteresovati. Ja sam u svakom slučaju za screening ako je već moguće. Ivane? Pa u principu ja sam isto za screening, ali realno te, te besplatne o, ovaj, projekcije, ne znam da li, ono, da li može da se pojavi 350-400 ljudi u Beogradu, ovaj, da, da može da igra Novak Đoković, onda bi se pojavilo i više ljudi u, u Beogradu, ali kad neko vidi Zeitgeist, ne znam koliko ima članova ovaj, koji bi uopšte došli i dali 100 dinara ili da, da li možemo da odradimo za nekih mesec, mesec i po takvu reklamu da svi članovi vide ovaj, tu plakatu ili reklamu na radiju, nebitno bilo gde, tako da ono, ostaje za besplatne lokacije. Pa ja sam isto za premijeru, prosto ako se ništa ne, ne pokuša, onda ništa se neće ni uraditi ovako možda se neko i pojavi. Nas dosta ima koji možemo i napravimo mund reklamu, znači pričam, ja već pričam okolo svojim prijateljima. Iako nisu upoznati sa tim, obaveštavam da će 15. januara biti premijera, još uvek ne znam gde, ali da bi trebalo videti. Nenade, Peđa. Ako Nenade, nema da kažem, samo u svakom slučaju sam za, za premijeru, bez obzira u kom obimu i obliku bi se ona pravila, mislim da treba da, ne da odustanemo, ali da nemamo neke velike pretenzije prema tome da mora da bude nešto megalomanski i da se pravi. Evo, svaka premijera je dobrodošla, ja ću je pogledati bilo gde da bude, gde mi bude najbliže, tu ću otići da je pogledam i pa makar pogledali samo članovi ili neki uži krug ljudi, na, kao što neko reče, meni neće smetati da bude i poluprazna sala i ovo ostalo, tako da u svakom slučaju dobro da, da se pravi u bilo kakvom obliku premijera. Ako ima neku mogućnost za nešto veće, za neki veći bioskop ili za neku mm, veći projekat e, zajedno sa marketingom, što da ne. ne tako. Samo neka se onda ne, ljudi izračunaju u čega se upuste i da se to odradi. Inače, meni sve odgovara. Mario, Šomi. Uh, li je Damir nešto teo da kaže, pa... Ne, on kuca nema veze, slučajno. Ja sam apsolutno za da se to drži, znači ja radim na tome, na ovom manjem prostoru, čisto eto, neka ona domska varijanta, domove kulture, zašto da ne, to mo može da prođe i mislim da je vredno da bilo ko ovaj, bar jedan na jedan da se pojavi, apsolutno ima isti efekt kao da se pojavilo 500 njih i to je jako bitno. Ja sam za potpuno. Ja sam apsolutno za, jer da nisam za, ja ne bi ni organizovala ovo sve. Tako da, ovaj, moje mišljenje je da treba uraditi to svakako. Ako neko ne dođe, bar će čuti da je bilo projekcije, što znači čuće tu reč, čuće nešto, pa će se samo organizovati ako želi da sazna šta je to. će se negdje kroz dnevnu štampu i kroz neke medije da, da se dogodila premijera filma e, globalno e, na celoj planeti i to je taj signal po meni koji treba da pošalje ta premijera. 21.33 uh, e, Ko je na redu? Đole? E, ne znam, ne znam šta da mislim, ali ako nismo organizovani, ovaj, eh, naravno, ne bi bilo da može da se pomeri, ali pošto svetska premijera u pitanju, da bude širom sveta, a, eh, odjednom prikazano istog dana, onda zarad toga da treba prikazati, pa ono kut puku da puku. Đorđe. Pa ja se pridružujem predlogu da bude organizano, makoliko se odazvalo samom okupljenju, Beograd, Niš, Zrenjanin. Nisam pesimističan, smatram da će ipak malo doći ljudi, ali bolje se krene s mrtve tačke, da vide ostali koji bar imaju minimalno saznanje o tome, da vide da neko je aktivan, da se okupe i tome slično. Eto, toliko. Marko, Ehm, ja sam to da se održi, slažem se sa Šomijem i se još Didloga da makar jedna osoba a, bila po projekciji to je uspeh jer je poenta da se priča. Um, takođe, a, ja sam za to da sve to bude bez, da se na tome insistira. I treće, a, htio sam da pitam, um, ja sam prvi film u stvari gledao na lokalnom Kruševcu. Ono što ja mogu da preko nekih poznanstva jeste da obezbedim da dve lokalne TV stanice, pored toga što bih ja organizovao možda u nekom prostoru sve to. Pa me interesuje da li dolazi u obzir da se a, premijera si i e na lokalnoj televiziji u Kruševcu. A, za premijeru ne znam, to bih morao da pitam Pitera. Ovaj, pošto on je za sada za bioskope, tako da čisto sumnjam da premijera može možda kasnije, ovaj, posle uh, 24. čini mi se kada film se pušta u promet i preko interneta i nemam pojma još gde će već ići, od 24. je film besplatan i može sa njim da se radi otprilike šta ko hoće. E, tako da mislim da je to to. E, sada ovaj, ovako, pošto ste svi da se premijera radi, a, mi smo još uvek jako neorganizovani, pa moramo da rešimo neke stvari danas, pošto je evo, 5. decembar i ako želimo da bilo šta postignemo, moramo već da počnemo da rešavamo neke stvari. Kao što je, na primjer, znači, evo, Zrenjanin, garantovana lokacija, besplatno. Ne vidim onda zašto bi tu naplaćivali. Niš takođe, ovaj, gde je snežano mesto, sad nema veze. Uh, Za Beograd, da li smisliti neku besplatnu opciju ili videti da li je uopšte moguća, pa da se i to održi besplatno, da pokušamo da tu reklamu ovaj izguramo onda takođe besplatno da se pojavimo u nekim radio emisijama koje bi nam izašli u susret na TV-u, eventualno odštampamo sami plakata ako ništa drugo pa ih izlepimo, uh, Eto, znači članovi smo svi pokrata, bar ne moramo nikoga da plaćamo da lepi te plakate, to je uh, pola sata posla, sat vremena, neki dva sata, toliko valjda možemo da izdvojimo, bar da uh, nalepimo te plakate, da ne moramo i to da plaćamo nekoga. Uh, šta dalje? Uh, Znači, trebalo bi da se organizujemo jer nema smisla da i, ili bi trebali da naplatimo sve ili da ne naplatimo, a možda, pošto je priča ovakva, možda bi bilo bolje da ne naplatimo. Naravno stoji tu da nam te financije trebaju za posle, za zide i sve to, a, to bi možda mogli da rešimo nekim dobrovoljnim donacijama, jer a, e, po meni jako nezahvalno da e, Zranjaninu koji nam je ustupio sve, e, da se mi pojavimo i stanemo ispred i naplaćujemo ulaz. Ovaj, ali ok, to ćemo još videti da li, evo znači idemo sada redom od Mihajla, znači šta ima te bilo šta na ovu temu da kažete. Mihajlo, jesi tu? sam čekam da spustiš ovaj prst da mogu ja da pritisnem. Pa šta, šta da kažem, mislim e, da ponavljao bih se kad bi bilo šta sad pričao i svi što su rekli su rekli nešto, mislim svi su rekli pametno, niko ništa glupo nije rekao, te ne se slažem sa svima što su rekli ovaj, dole, što sve što je rečeno. Uh, ali što se tiče sa, sami, samih troškova, to Zrenjanin, Beograd i tako, to mi ne možemo sa ništa ni da pričamo dok ne odemo tamo. Znači treba sesti i otići, u Beogradu si sam rekao zavisi od lokacije, znači treba i to videti ovaj, u zavisnosti od lokacije, ali ne, ne znam zašto ste toliko kategorično protiv, čini mi se većina da priča da to ne treba da se naplaćuje, zato što, ponavljam se, jel, kao mi smo protiv toga i tako dalje. Ja ne znam kako ćemo, od čega ćemo organizovati Z-Day. Recimo, treba razmišljati odmah korak u napred. Nama pare trebaju, kao pokretu. Ja ne kažem da mi treba sad se obogatimo i da uzimamo plate i tako dalje. Ali nama nekih par hiljada da stoji na tom računu, to nama treba. Jer sutra ćemo da štampamo nešto, uglavnom će se svoditi na štampu, ko što se i svodi uvek, i nama trebaju fondovi, a ne kad idemo na exit pa treba se plati ne znam 19.000, e onda članovi da daju po 1000 dinara. Znači, mi moramo imati para u toj, u toj ovaj kasi, a 100 dinara mislim da nije nikom problem zaista. Moje subjektivno mišljenje je da niko nije problem 100 dinara da da, pogotovo pušačima. Ok, ja samo da se ubacim, izvinjam se, ali eto, ja sam ispomenuo tu cenu od 100 dinara, tako da ovaj, po meni to stvarno ne da nije mnogo, nego je smešno, mislim. I, ali treba, o, nisam osudio kao zbog sebe, nego zato što je većina mišljenja bila takva, pa bih želeo da čujem onda šta se tu dešava i da probamo da uskladimo sve projekcije. Ana? Pa evo, meni je pala na pamet ideja da bismo možda mogli da kupimo neke diskove, da narežemo neke bitne stvari, da recimo prodajemo te diskove za tih 100 dinara, nije mi problem da dam 100 dinara, za, slažem se s tim da nam trebaju fondovi i slažem se s tim da na ovome ne treba da zaradim, kapiram da ako imamo troškove, možemo nekim, možemo nešto da prodajemo ili da napravimo neku tu donaciju kao što su rekli ove, za niš, pošto, ili već što ga, stvarno mi nije problem da dam 100-200 dinara da odem u bioskop i da kapiram da je to sasvim, sasvim u redu cifra koju ćemo iskoristiti sigurno za nešto pametno ako nam preostane kad platimo sve što treba platiti. Da, ja isto ne bih sve, sebe više ponavljao. Ja, moje lično mišljenje je, mada to nije glupo ili ne znam kako, ali ako radiš, ako se radi bila kakva organizacija, uvijek je treba misliti unapred i opširno. Govorim iz iskustva, radim 15 godina na bilo kakvih organizacija, od koncerta dalje, pa znam šta su troškovi i znam koliko je ljudi išlo u minus zato jer nima, nisu imali pojma, jer sve što su vidjeli je bilo band, ne znam, stage i tako dalje. Znači, to, to, nisu, to nisu tako nevinje stvari, ja samo još jednom pozivaj, pozivam sve da a, gledajte malo opšine, opšine, opširno cijelu stvar i unaprijed. Ako ćete gledati samo za sad, za ovaj trenutak, za, za, za taj moment, izvinite, popušit ćete na cijeloj crti. Hvala. Idemo re, redom, nemoj da moram da prozivam kao svaki put. E, nisam vidio, na mene red. Čini mi se da nije to. E, ja se u svakom slučaju isto slažem da je novac vrlo potreban, pogotovo onaj e, pogotovo nama koji želimo mimo, u stvari koji moramo mimo glavnih medija da, da širimo onaj e, tu tu stvar, znači da u svakom slučaju treba naplaćivati makar sitno i, ili zašto ne držati se standardnih cijena, ljudi navikli da plaćaju toliko i toliko za jedno, za jedno kino, toliko toliko i treba da plaćaju. Uh, postaje drugi problem kako s novcem, novcem i sve ostalo. To sam da se eto, simbolično naplati. Pa, pošto sada već dobijam viziju kako će ovo da ide, svi će da kažu da se naplati, sada ovaj, da li neko ima da nije za to da se naplati, da skratimo? se jednostavno ne mogu da tražim, jer bi možda da bi nam plaćali nešto, ne mislim da mislim. Evo, ja takođe sam izuzetno, na, krajnje ozbiljan na tu temu i ja ne mogu da verujem da e, se ovde ne vidi da naplaćivanje, traženje novca za e, bilo kakav ulaz je nešto potpuno kontradiktorno e, stvarima koje mi u stvari zastupamo. Znači, mi tražimo da svet bude bez novca, a e, hoćemo da nešto naplaćujemo. Znači, ulaz za, za videti taj e, film ni u kakvim slučajima ne sme biti naplaćan novac, mora biti toliko transparentan da, da ja nemam dovoljnu reč, jaku reč da izrazim koliko je to važno. Znači, ti ljudi koji će doći, recimo u nekim slučajevima, većinom, sem nas, znači neće e, bar u nekim, nekim situacijama je to slučaj da će dovesti nekog prijatelja ili već kako da vidi e, tu, tu, tu priču koju mi zastupamo i da mu tražimo novac za, a do, do tada mu govorimo da mi smo protiv novca, je potpuno absurdno, makoliko mi znali šta, kako i gde. E, molim vas, molim vas, znači, e, jako pažljivo sa tim stvarima. Čim se pojavi novac u celoj priči, dolazi, uglavnom dolazi do velikih, velikih problema. Ok, ovaj, samo so, ko je još bio protiv naplaćivanje da oni kažu svoje argumente, pa o, ovaj, vidit ćemo onda nešto. E, ja kad sam spominjao da za neke projekcije ako mogu da budu besplatne ili ostalo, sam govorio čisto to ako može da se nađe besplatna sala, može. Nisam protivnik naplaćivanja i nikom to ne bi predstavljalo problem, osim onim organizatorima koji ugovore salu, nagore ljude da im daju nešto besplatno i da im izađu u susret i onda stanu sa kutijom ispred toga i naplaćaju. Kako to kome objasniti, to je već problem ono ko organizuje tu projekciju. Inače, nije problem da se uzme 100 dinara, ne verujem da bi bio problem čak ni na, na ovom e, u ovom delu da, da, se to, da je to u sukobu interesa sa idejama koje propagiramo, jer to još ja mislim da shvataju ljudi da to nije to, ne, ne pravimo mi sad ovde Vinus projekt uživo ili ne znam ja, celu tu ideju da sprovodimo od, od 15. januara, ja mislim da su ljudi svesni toga da ovde neki troškovi još uvek postoje, da možemo mi imati ideje te, ali... Ništa, pošto sad smo već popunili, znači, e, što mi je rekao, ne, e, Peđe je rekao, Nenad je napisao, ajde da završimo, pošto ipak vidim da ima različitih mišljenja, Snežana. Ja se apsolutno slažem sa Šomijem. Mnogo je bitno da ljudima ne tražimo novac za nešto ovog tipa. Jer će nas proglasiti Proglasit Ljudi, ja moram da vas podsjetim, izbaci me, Milane, molim te, izbaci me, ali ja moram da vas podsjetim da pričamo o premijeri. Mi ne pričamo o emitovanju keca, dvojke ili trojke. Mi pričamo o premijeri trojke samo na taj dan. Sutra, prek sutra, posle 5 dana, Milane, i ti ne znam što provociraš kad je sam Fresko rekao da treba da se naplaćuje. Premijera se naplaćuje i tačka. Ako ćemo da emitujemo od 20. nećemo naplaćivati. Ja ne znam čemu sad ova uopšte diskusija da, da slušamo mišljenja drugih ako je Fresko rekao kako će biti jedna stvar, bre, spustite se na zemlju, živiš u sistemu u kojem je novac sve bez kojeg ne možeš... Ne, nemoj da širiš, ne, ne, nemoj da širiš, srđane, pričamo o premijeri, ne, ne, priča se o samo o premijeri, ne priča se... To, ti kažem, ne priča se o daljim projekcijama koje su free, naravno, priča se o tome i naravno gde imaš troškova moraš nešto da naplatiš da bi pokrio troškove, ne treba niko da pravi žrtvu od sebe, to treba svima da bude... Tačno to, pa ko će da, da da ljudima pare ovima što e, stoje na, uli, na, na ulazu? Šomiju kako objasniti šomiju ko će platiti recimo te ljude. Treba to da se naplati i potpuno stojim iza, iza te tvrdnje. Tamo gde je za džabe projekcija, gde se za džabe, za džabe sve treba bude free. Okej, ali ljudi bre shvatite negdje ima nekih troškova. Ko će to da plati? Treba treba spremati posle zida od čega će štampati flajere, plakate, majke? Pa ne, nego kaže, evo Ramirez kaže ja sam tu prvi put i kaže ne mora da se plaća. Jebote, pa ja znam koliko me koštalo do sad ovo. Znaš ti koliko ne ovo do sad koštalo? Što idi tamo, idi vamo, idi upoznaju ovog, idi upoznaju onog. E, A ne, nego ne mogu da verujem da ljudi e, prišli. Naplatite slobodno, nije problem vi koji imate troškove, ali ja nemam troškove. Ma ne pričamo o tebi, Snežana. Alo, bre, Mihajlo, nemoj da kažem, ako imamo koncepciju, radimo je svi zajedno. Mi ovde treba da dođemo do konsenzusa. Ili, ili, ne možeš ti u Beogradu da naplaćuješ, a u Kragovicu da ne naplaćuješ. Znaš ti što je fresko? Je te, slušaj me samo Znaš trenutak. Znaš ti što je Žak znači, fresko? Znači, samo se slušaj me trenutak. Pa znači, da čekaj, da ne pričaš ne moraš, da, iz, ne moraš da uzimaš nikakve bioskope ili velike stvari. Damjan je malo da rešiš, jako lepu stvar rekao, dozvoli mi da završim. Jako lepu stvar rekao. Znači, e, uži krug ljudi, bit će to mali broj ljudi i e, shodno tome ti treba mali prostor. Uzmeš neki lokal ako je Oćeš potrebno... Hoćeš ti to da završiš, znači... nemoj ti meni da govoriš šta ja treba da radim, nego dođi ovde i uradi. Pa ti si, znači, ja mislim da si... Čekaj, čekaj, ne, ne možeš ti ajde. meni da govoriš šta ja treba da radim. Ti dođi Mogu ovde i uradi svojim da primjerom. Mnogo je uradi, u Novom Sadu, jer ja sam i živio e, sam i znam da može. Ajde ti radi u Kragujevcu, molim te, pa Evo, ćemo pa ja na tome radim, to će se desiti u maloj, malom domu omladine, tu je jedna baštica, to je kao lokal, postavit će se projektor, pustit će se... Ovo, ovaj, samo da vas prekinem sve na trenutak. E, ovako, e, pošto sada već idemo u svađu, ne želim da se svađamo bez potrebe. Ovako, e, ipak je najbolje da vidimo da li ste sada još uvek da se ovo održi? Ako će da se održi 15. se naplaći, ako ne želite da se održi premijera, onda e, će se desiti nekog drugog dana neobavezno i to je to, ovaj, ne vidim drugi način. Milane, ti si zakuvao zato što si rekao da ljudi postav, e, daju svoja mišljenja, a pre toga si rekao, i to je malo ljudi čulo, da je Fresko rekao da se, ne Fresko, da Fresko, Peter, Peter. Peter, pardon. Peter, da se premijera naplaćuje. I ti onda pitaš ljude, jel treba ili ne treba? Znači, što ih pitaš? Što zakuvaš? Ti si zakuo. Znači, ti si iskreno ovde pogrešno odigrao. Naplaćuje se premijera i tačka. Ako devojka u Nišu, izvini Snežana, izvini Snežana, ako Snežana kaže da se emituje na festivalu koji nikad nije naplaćivao, onda se tamo ne naplaćuje. Nije Milan Ako može, Kako se onda tamo oni naplaćaju, onda se tamo ne pušta. Tačno, onda treba pitati Freska šta je pod ovoga, bože, ovog drugoga, šta, šta je s tim? Twittera. Može ovako samo svi e, da se samo ono dva minuta e, da ne upadamo u reč, ajde da probamo svi da se smirimo, da pokušamo ono da rešimo stvarno. Nije mi bila namera da zakuvam, nego eto, jednostavno a, dešavaju se problemi i mi moramo da ih rešimo. Znači, dešavaju se negde lokacije gde ne može da se naplati, dešavaju se lokacije gde mora da se naplati. Ovaj Peter. Ok, samo malo, samo malo. Ako je PJ rekao da se naplaćivao, onda tamo gdje nek se ne naplaćiva, neka se ne, ne naradi Izvinite, kažem, vi ovde svi danas govorite o prezentaciji filma. Vi ne govorite o promjeri. I to što ti možeš, izvini, ja neću nikome sla, slabo, nemojte mi krivo shvatiti, ali premijera je nešto, prezentacija je drugo. Prezentaciju radi, radiš u kafićima, a premijeru moraš, kao što je Peter Joseph lijepo rekao, raditi u infrastrukturi gdje imaš platno, gdje imaš video to. Znači, radi sad nešto po svoje, kao što mi lijepo kaže, jebeš freska, to me stvarno iznenadilo, izvini, Šomi, nisam to od tebe očekivao, ali to je samo razlog kako svi onda okrenu malo po svoje. Znači svako malo okrene po svoje kako njemu paše. E tako se neće raditi. Mislim to se ne može raditi jer izgubite kompletnu kompletnu uh, zanimaciju od ljudi, vjerujte mi. Da će raditi svaki malo, ej, danas ću vam ja predvoditi jedan film da vi vidite šta će doći, pa će vam doći neki čovjek koji je inteligentan i pametan i smijat će vam se. I ako to želite, izvolite, ali radite gluposti. Uopšte se ne radi, pričali smo, moram da repliciram ovde, prozvan sam, znači mogu da, moram da odgovorim. Na mene uopšte se ne radi o kafićima, kažem da postoji situacija, dok je doba omladine u pitanju, gde jednostavno se takve stvari e, rade, znači nisam razvuko platno negde, znaš, u nekoj kafani, Naravno, eh, mora da postoji doza ozbiljnosti u tome i to bez, bez pardona, ali imajući u vidu, mislim, ja ne znam kako je u Sloveniji i eh, u svo dužno poštovanje eh, bio sam i različito je, moraš da shvatiš da će ovde ljudi potpuno drugačije, bez obzira, možemo mi da znamo koliko god hoćemo šta je ovo ili ono i da li mi imamo troškove ili nemamo troškove. Naravno da imamo troškove, Mihajlo, naravno da imamo, jebi ga, imamo troškove, ali opet će veliki broj ljudi okrenuti leđa, na korak su da shvate kada im budeš tražio jedan dinar, jedan dinar. Što si mi tražio bare za benzin kad smo išli u Ljubljanu? Kad tako razmišljaš, što si mi tražio pare kad smo išli u Ljubljanu, što nisi ti sfinansirao? Baš tako, baš tako, e, baš tako. Smo išli trojim kolima, što ti nisi platio goru, nego si da tražio od svih nas. Da, da ti repliciram Šomi, ne, kod vas je isto kao i kod nas i kao u cijelom svetu. Svi naplaćuju sve. I u, i, u, I u tvojoj zemlji se naplaćuje voda kao u mojoj zemlji. Sve se naplaćuje, ništa nije besplatno i imaš kulturne domove gdje se isto naplaćuje kao u tvojoj državi, tako i u mojoj državi, tako i u Njemačkoj i u Americi, bilo gde. I ako si bio u Americi, sve ti je isto kao u tvojoj državi. Ništa nije drugačije, sistem je isti. A, pa, a mene samo interesuje da li mi podržavamo taj sistem ili ne podržavamo, evo prosto pitanje. Ma ne podržavamo taj sistem, ali živimo u tom sistemu, u tome je problem. Zato što iz tog sistema, da bi prešli da u drugi sistem, moramo, moramo s nečim da dođemo do, do tog novoga, a to je samo s novcem, novcem i ničim drugim. Baš tako, hvala. Što mi odradi 200 sati na dan, ne kažem da ih nisi odradio, pa ćeš vidjeti kako bi ti iz svog džepa stalno davao godinu, godinu u kojoj predvidjevam ćeš prezentirati eh, Venus Project, pa ti davaj stano od svoje, iz svog džepa pa da vidim koliko vremena ćeš ostati u tom društvu. Molim te, budi normalan, budi, pogledaj malo stvar, očekaj, pogledaj stvar malo uh, iz većeg spektra, nemoj se sad okačiti samo na jednu stvar. Molim te lijepo. I kažem, ili, ili si aktivist ili si vikend aktivist. I ko ćete sa vikend aktivizmom ozbiljno shvaćati, molim te lijepo. Mo, može ovako sekund. Šomi, Samo sekund. Ok. Dobro, ovaj, e, to nije tema i želim da vas prekinem ovako. I Peter je sam rekao u više navrata da se mi borimo sistema, evo spominjem sad Petera jer ipak on pokrenuo celu ovu ideju a, e, Zeitgeist movementa. Uh, I on je sam rekao, znači mi se borimo sistema, ali ne možemo se boriti kao izolirane jedinke, tako da ćete vi prestati ovaj, da priznajete novac, a svi oko vas ga priznaju. Ništa nećete postići, naudit ćete sami sebi. Ovaj, ali nije tema to i šta ćemo mi raditi, e, da li je sve i dalje besplatno itd. nego rešavamo sada premijeru filma, da li možemo da se vratimo na to. Upravo, čekam, upravo, čekam, ja upravo sam, izvini, samo, na mene red, na mene red. Sama, izvini. Milane, ti si, ti si pitao šta se tiče oko financija, ali ja ti odgovorio, odmah si ti počeo da nastaviš i onda si dao Ani napred. Znači nismo išli lijepo dole da ukačimo šta sve si, da li se naplaćuje ili ne plaćuje. Zna se šta je pita Josef Reko i, i, i šta se mora uraditi, i to je to. I od toga ideš dalje. A radit nešto opet po svome, to za mene nije onda e, ujedinjenje. Evo, hvala. Ali Damljane, samo jedna, evo imaš jednu konkretnu situaciju, tiče se ljudskosti. E, ti, tebi kome je ustanova, filmska ustanova u Zrenjanu dala besplatno prostor, znači jer si na tu priču i došao, pričaš o, o tome, zagovaraš to, tako si se postavio prema tome i došao si do određenog prostora koji hoćeš da iskoristiš. I sad ti postaviš štand i naplaćuješ karte ispred toga što si dobio za džalalo, pa to je sumanuto, to je van svake etičke, moralne priče, te, teme. To je moja poenta koju sam rekao. To nema veze e, sa, sa, sa deljenjem troškova na, na temu nekih zajedničkih aktivnosti, po Bogu. e, lako ćeš ti njega pustiti da prođe. Samo trenutak, samo trenutak. Onaj koji ne razumije i, i, i dođe mi sa takvim kao što mi ti dolaziš sada, izvini, kao ja ne govorim o novcu, ne, ja govorim o boljem sistemu, gdje nema novca, a svi znamo da živimo u sistemu gdje treba novac, pa čak i onaj koji ima bioskop ili čak i onaj koji ima kulturni dom. Njemu je to posve jasno da se ti griješ, griješ se na troškove države ili se griješ na privatne troškove. I to je treba plaćati, ili plaća država ili plaćaš ti. To je sad pitanje. A nemoj mi pričat da ćeš imati radit sve uh, besplatno, nema šansi da, da radiš u sledeće pola godine. I, i očito, izvini, mi nisi ni pročitao kompletan resource-based economy ili future by design, pa zato pričaš o tim stvarima jer očito nemaš, izvini, pojma. A kažem ti, nađi mi, nađi mi facu koja će sve besplatno preokrenuti ljude. Molim te lijepo, ajde Šomi, završimo to. Izvinite, možeš što se samo nešto, izvini, završimo, pročitaj, pa kad pročitaš, onda možemo raspravljati o tome. Ali ako ti to da. nije jasno, izvini, nisi, nisi, nisi, nisi uopće pročitao Resource Best Economy, izvini. I nisi pročitao kako bi to išlo. Ja se samo izvinjavam, Ramirez, i završavam sa ovom pričom, možda nemam nameru da se svađam sa tobom, Damjane, i ti e, sve ovo što si rekao ima neke logike. Kakve veze ima to koje šta pročitao ili nije pročitao. Radi se o stvarima koje, su, koje zastupamo, etničkim moralnim vrednostima koje želimo da pokažemo. I uh, ja, se, uh, ja se dobro sećam tvojih reči da, uh, i, i Denisovih reči na ovu temu kada ste rekli da svi mi sa strane imamo poslove kojima se bavimo, a opet radimo nešto na ovu temu, razumeš? Jer nema ko drugi. Jer da ima neko drugi, neko drugi bi bio ovde umesto nas To sam siguran i potpisujem, ali nema. I jednostavno mislim e, i, i baš onako e, ne razumem zbog čega, kakve veze ima e, ta tvoja izjava pročita ili ne, vrlo sam dobro upoznan sa tim, ali uopšte nije priča vezana za, za resource-based economy ili već kako, nego za sta, stanje stvari po, mogu čak reći regionima, ili je potpuno drugačiji mentalitet uh, u Novom Sadu, u Beogradu, u Ljubljani, u Zagrebu, u Kragujevcu, u Zrenjaninu. Potpuno su drugačije stanje stvari. Malo pre je dečko rekao da se tamo ljudi uh, za, za 100 dinara, znači ima pivo može da popije i to kad mu se ukaže prilika. I ti ćeš sad njemu da tražiš te novce u takvom stanju. Mislim da nije, nije kako treba i to je poenta. Ok, ok. Ideju između flaše piva i, i jednog kvalitetnog dokumentarnog filma, izviniš, mi, meni taka publika onda e, nije ciljna grupa. A samo, Ma, da nema da, samo da, ti, da ti repliciram. Da ti, da ti repliciram. Ovako, ovaj, opet smo počeli E, u nedogled, ja sam pokušao da se izređamo svi, nego stigli smo e, na pola i nisu završili, evo, žale se kako ne dobiju reč, a to mi nije cilj. E, znači, postoje dve opcije koje ja trenutno vidim. Premijera koja će se naplaćivati, a onda ne znam stvarno kako možemo da naplatimo ta besplatna mesta, E, ili posle neka premijera, to jest ne premijera nego projekcija filma koja se neće ne plaćivati pa da mi u Srbiji eto e, recimo 25. održimo u svim mestima. I, u, to jest u svim mestima gde to može da bude besplatno. E, na četu da li možete da napišete, znači opcija 1 je premijera, naplaćivanje, opcija 2 je besplatno. Napišite na chatu da to rešimo pa nastavljamo dalje. E, ne može i jedno i drugo, znači, ili jedno ili drugo. Da li ste za opciju znači, da se drži premijera 15. kad i svi održavaju da se naplati ili da se film prikaže kasnije kad se neće naplatiti. Ovaj, Ok, znači ja ne vidim da se ovde išta rešava. Ja mogu nešto kažem. Ljudi koji prvi put budu došli da gledaju film, oni i ne znaju o čemu se tu radi. Ja mislim da tih 100 dinara neće im ni pasti na pamet, neće prosto razmišljati o tome. A bilo kakvo pitanje kasnije da nam postave, a verovatno će postavljati nama koji znamo o čemu se radi, E, postoji objašnjenje, znači to je za plakate, za flajere i tako dalje. Ako ovo ne pije vodu u smislu da se naplate karte, ja onda predlažem da mi organizujemo naš fond, pa nek se mesečno svako od nas odvoji, <laughs> sad ne znam koliko, 100 dinara, 200 dinara ili tako. To znači ne bi osetio niko od nas, ja ne znam koliko nas ima, ali eto, eto recimo priča da se skuplja fond za plakate i za ostalo samo stvar ako smijem, onaj, čim se počne rat o novci, kad, kad se, čim se dolazi do toga, upravo je šomi sa te strane da se tu stvari odmah komplikuju. Ko ima do, dodir do novca, ko odlučuje šta će se platiti, šta će se neće platiti, ko... Mislim, tu je odmah... Uh, zato je najveća potreba za transparencijom. Znači, naj, to mora biti jako transparentno i da se zna tačno koliko novca ušlo, zašto je otišao novac, tačno da se vodi evidencija svemo svemu, to je vrlo važno. To se potpuno slažem, ali... Izvini, nastavi. Tako, ajte redom, uh, ali ovaj put od dole, pošto oni nisu rekli ništa već 20 minuta. Idemo od Marka pa na gore. <laughs> Neverovatno. Uh, toliko toga. Um, ako ja lepo razumem, uh, nek tamo iz Amerike koji je zadužen za pokretanje cele ove priče, Peter, je rekao da se premijera naplaćuje. Stvarno ne vidim mesta diskusiji da li se naplaćivati negde ili ne naplaćivati negde. Ono što mi nekako logični, uh, što mi je logični sled tog, ne, te neke direktive jeste da premijera se održava i svuda se naplaćamo. Gde ne može da se naplati zbog okolnosti, uh, kako je dobijen taj prostor ili zbog vrste festivala ili šta već, jednostavno tu ne održati pjeru, jer ne možete da naplatite, a morate da naplatite. A želimo da održimo premijeru. Znači, premijera se održava samo tamo gde treba da se naplati, gde može da se, jer je naređeno da se naplati, razumem lepo. A sa druge strane, onda kad prođe premijera, možemo da pustimo film, da ga prezentujemo na bilo kom mestu, bilo kad, u bilo režiji I to je meni, je, mislim, ni nesta bilo kakvoj diskusiji. Ja li sam protiv naplate, ali ako hoću da budem deo nečega, ko vod, koji, a to nešto vodi neka ekipa iz Amerike ili Srbije odakle, ja ću poštovati ta pravila, znači ja neću praviti premijeru u Krušacu, jer je to su mojim stavovima po pitanju ovog projekta, ali ću ispoštovati dovoljno projekat da ispoštujem to da mora da se naplati, samim tim neću organizovati, ali ću zato sutra napraviti besplatno to je moj komentar na tu naplatu ili šta već. A, a što se stvari, mislim da ne bi trebalo sad nešto dodatno da pričamo o tome. Prijetno. Neminovno je naplatiti minimalne troškove, nenužne troškove i u tom smislu treba svako dati neki skravan doprinos koliko ko može. Ne znam, studenti neka kategorija manja, zaposleni malo više, eto to je moj predlog. I ja ovaj, se slažem s ovim što je Marko rekao ranije, dakle, ajde da ispoštujemo tu premijeru, ako se baš premijera mora pratiti, a, mislim, ono, pustimo, pustimo je tamo gde treba da se, da, ne, gde ne može to da se zaobiđe, ali da završimo, ali, ali ja mislim da je imperativ da negde mora biti premijera u Srbiji, a, zato što da bi povećali taj ukupan broj zemalja koji to prikazuje. Tako da najmanje zbog nekih banalnosti da, da, da, da nas zabiđe ta premijera, nego ajde ovaj, naplatimo gde da mora i sutra što kaže pustiljeni kafan, nije bitno, sve to vodi ka istom cilju, ali, ali da budemo do ove globalne priče i da uradimo ne možeš ti pošto 2733 kuca? Da, naravno. E, pa evo, kao što sam već rekao, e, vrlo je jasan koji treba da pošaljemo tom premijerom. E, ona je sama po sebi treba da bude globalnog karaktera, znači na taj dan svi to da ispuštujemo. Što se tiče Pitera Josefa i njegove izjave, da, jako dobro znam šta je izjavio. Izjavio je da premijera u bioskopima treba da se naplati i da sve što ostane kad se pokriju osnovni troškovi treba da ostane u tim lokalnim čepterima, da se sa tim sredstvima dalje ulaže u sam pokret. A neko je tu pomenuo, mislim, Lasica, e, pitanje finansiranja, kad nam neko postavi pitanje, sam dogovor je da svaki, svaki određen finansijski neki tok će biti transparentno objavljen na, na sajtu i svako će imati uvid gde je šta plaćano, na šta su se sredstva trošila, tako da mislim da to uopšte nije sporno pitanje. Eto, toliko od mene i sasvim podržavam to da se premijera 15. januara održi i da se naplati sa nekom eto simboličnom cifrom koja stvarno mislim da nikome neće predstaviti problem niti će postaviti ikako pitanje ako je to 100-150 dinara <laughs> toliko izvinite ali svako može da izdvoji ko je zainteresovan da to pogleda. Pa ne znam šta da vam kažem, ovaj, ja ću pokušati da vidim ako mogu da organizujem da se to naplaćuje, pošto ste vi za to svi, to je većina, ali ako ljudi ne pristanu, onda nema projekta za ništa, to je to. Ovaj, e, opušteno, znači ako je premijera autorizovana na taj način, ne, ja imam besplatan prostor, najverovatnije, tako da bi mi potpuno bilo glupo i suludo da to naplaćem, mislim sa, s tim ljudima pored, tako da ćemo sledećih dana to odraditi i bože moj. Kod mene je problem što ovaj, e, Snežana, izvinjava, samo da završimo do gore pa ćemo kasnije se opet vratiti. Mario, ovaj, pošto ti kucaš Peđa. No, ja sam da se održi premijera u svakom slučaju, u jednom prostoru, u jednom prostoru, neka se naplati inak bude premijera 15. ako je tako svuda u svetu, inak bude i ovde isto. Ko može tako da organizuje, neko organizuje. Ne, nađe ti otkucaj, a, Nataša, Pa ja sam već rekla moje mišljenje da e, ljudi koji prvi put, pa ajmo malo psihologija, e, dolaze prvi put, gledaju premijeru, ne znaju o čemu se radi, pa njima na pamet neće pasti 100 dinara, još će se i čuditi zašto je tako malo, jer karte više koštaju. Prema tome, mislim da 100 dinara je stvarno mizena jedna, jedna cifra e, o kojoj niko neće kasnije razmišljati Mislim, pojenta je da razmišlja o filmu, a ne da li je dao neku 100 dinara ili ne. Mislim da to nije nikakva cifra. Jedino je sad problem, da će se usaglasiti gradovi, pa sad da e, ići na to da tamo gde su uspeli da organizuju da to bude besplatno, bude besplatno, tamo gde može se naplati 100 dinara, nek se naplati 100 dinara i ne pričati više o tome, jer ljudi međusobno neće razgovarati ona iz Niša i ona iz Renjanina, koji su pogledali film, njima neće pasti na pamet da li su tada na premijeri platili 100 dinara ili ne. Ja se slažem da treba i naplaćivati premijeru u slučaju da se radi o pravoj premijeri koja je u nekom sali, u nekom bioskopu. Ako neko ima tako kao Šomi Salu koju je Džade dobio, ne vidim razloga da naplaćuje, pa makar pravi na 15. Šta neće niko morati opravdavati pred e, Peterom zašto nije naplatio ulaz 15. u svoju salu koju je imao tu. Ako svi pravi premijeru 15. ja bi je napravio isto 15. i ne bi naplaćivao ako je, ako je u nekoj normalnoj maloj sali. A ako je u nekom bioskopu, onda normalno da bi naplatio ulaz da pokrijem troškove tog bioskopa i tako dalje. Damire, ali imaš ti nešto Ciro, otkucaj? Pa, mi smo već prijavili uglavnom sve i morat će se naplaćivati kako bi nadoknadili e, za dvoranu jer oko 500 mjesta ima kino jel, a ako uspijemo samo pola to, to smo ga ćemo nadoknaditi e, to kino, ali ostatak naravno ako je više zaradimo onda kao što je već rečeno mi onda ćemo staviti za Z dan ili tako nešto. Unutar fonda, jel? Ana. Ne znam šta bi rekla, stvarno. Ok, e sad ovako, pustio sam vas sve da kažete sve što imate. Ovako, znači ne postoji opcija da se uh, dešava znači, ili jedna premijera, znači zato sam i rekao, ili da se održi sve naplaćeno ili sve besplatno drugi dan. Zato što ovako, ako hoćemo da održimo premijeru 15. to može samo u Beogradu koliko vidim za sada jer uh, svi ostali bioskopi uh, su za džabe ovaj, ili da ih zakupimo unapred pa da ih naplatimo, a Beograd sa 100 dinara ne možemo da pokrijemo. Tako da i opet neizvodljivo. Znači ne možemo da pokrijemo ni zakup sale sa 100 dinara, a kamoli e, da li e, nam je ostalo nešto za plakate i ostalo. E, Nenade Peter hoće gledati, e, ako ja potpišem ugovor, e, on ima uvid u sve financije koje smo mi obavili vezane za film. E, dalje, znači, e, postoji ta opcija da se odloži za neki 25. recimo, e, lupio sam datum, nemojte me držati za reč, to je samo kao primjer, ili 15. da se nađe u više mesta da se naplaćuje, što je opet verovatno neisvodljivo sa 100 dinara, nego će onda morati da se diže cena karte jer se sva ta mesta zakupljuju. Ovaj, A pošto vidim da mi verovatno ništa nećemo postići, onda ne znam da li uopšte ići na tu prvu varijantu. Ovaj, ne znam, da li imate još nešto da kažete? Sada može da se javi ko hoće ukoliko ne nastane svađa. Za čabe ne može 15. Ovaj, a, to sam sada proverio i to može tek od 20. pa nadalje. Od 20. su besplatne premijere, od 20. E, a do 24. je, od 15. do 24. je zvanična premijera. Ne znam nije zašto nije ranije rekao, ali eto. Verovatno su isto ovako sastančili koji mi. Verovatno. Ovo, ovaj, da, ima i sad. Sad može, znači ako neko ima nešto da kaže, ukoliko ne nastane bilo kakva svađa ili da se previše ponavljaju iste osobe, javite se slobodno. Znači, poenta priče je, poenta priče je da ja mogu da organizujem besplatnu projekciju, ali ne, <laughs> ali ne mogu. <laughs> Jel da? Pa, možeš, ali ne 15. Znači, ako taj festival koji postoji tamo ima 16. Da onda pokušati da se ubaci ta priča. Ne, ne 16. od 20. 20. ja mislim. A tek od 20. posle toga? Da. Od 15. do 24. Eh, se vodi premijera filma, a međutim od 15. do 20. se naplaćuje. košta recimo u Beogradu, koliko košta zakup nekog potencijalnog bioskopa u Novom Sadu, da se to izračuna. U tim gradovima će biti formirana cena na osnovu troškovnika. U ovim mestima gde je projekcija besplatna, neka bude premijera 15. ali kažem neka bude ta simbolična ulaznica. Bre ljudi šta mi je, pa neće niko ništa imati protiv toga. Ne vidim uopšte razlog da, da, da bude to naplaćeno s nekih 100 dinara, mislim malo. Ne, po meni to nije mnogo, ali može da predstavlja problem recimo ovom festivalu koji ima tradiciju da je besplatan. Može da napravi problem Nenadu koji je sredio sve za besplatno i da onda stane na ispred bioskopa i da naplati ulaz. Mislim, to kao da, mi, da me ti pustiš u kuću i uopšte bitno da to bude, kako bih rekao, silom naplata, ne možete nikog naterati da ti plati. Ali ono, jedno jednostavno objašnjenje pokretu trebaju finansije, mislim ne vidim tu ništa sramno niti sporno, ljudi živimo bre u surovom sistemu, šta vam je, pa nemamo mi, nismo mi bogati, nemamo mi naftne bušotine pa se zajebamo. Svestan sam ja svega toga, znači uh, i baš zato hoću da rešimo ovo, ovaj, Znači, ili 15. da se naplaće ili od 20. da se ne naplaćuje. E, jedna opcija mora biti odabrana ili e, pošto ste u stvari svi rekli da ste za premijeru, onda znači mora biti jedna od ove dve opcije odabrana. Pa znam, ali stvarno nemamo šta da biramo. Ako su ljudi rekli da je do 25. E, premijera, onda, mislim, oni koji mogu besplatno neka održe posle toga, dalje sad bitno da će biti 10 dana, mislim, prosto razumem da ljudi imaju problem da naplaćuju nešto što je za džabe, neka ga pomere samo za tih 10 dana, ako budemo imali gde premijeru da održimo, da se skoncentrišemo onda na to i mislim, raspravljamo oko stvari koje su nam propisane od onoga koje film pravi. Ja čisto sumnjam onda da će troškovi moći da se pokriju, ali okej. Okay. Pa onda daj da pitamo toga ko je odgovoran, šta možemo da uradimo, ne znam šta da ti kažem. Da, slažem se, to je bilo dobro rešenje, verovatno. Ako može to da se izvede, da. A onda naplat, mislim, onda neku simboličnu sumu uzmite tog dana prosto da bi mogla da bude premijera. Vidite sa svojim organizatorima da li to može da uradi, pa ćemo na sledećem sastanku to da vidimo i prosto objasnite kako to je stvar. A dajte njima pare ako, mislim, ako ne, ne znam, stvarno nemam. Sledeći sastanak je 12. mi bi trebali nešto da počnemo i da organizujemo. Ovaj, ništa, ja ću kontaktirati Pitera u svakom slučaju, a, pa ću videti, ali prvo želim da se mi ovde dogovorimo među sobom šta se dešava, da li ste onda, znači, svi za to da se održi premijera besplatna ako je moguće 15. ili nisam dobro razumeo i dalje a, šta se ovde hoće u stvari. Koliko shvatimo, u principu smo svi zato da hoće premijera da se radi, e, neko želi da pokrije svoje troškove, neko misli da može besplatno da se organizuje. Znači, treba nam informacija da li je moguće da taj ko hoće besplatno da pusti film, može da ga pusti besplatno ili ne sme da ga pusti. Kad budemo znali konkretno da to sme ili ne sme, onda se ide, ako ne sme, onda ne sme, onda se radi samo na plaćivanju. Mislim, vrlo jednostavno, nismo mi tu da odlučimo da li hoćemo da naplaćujemo ili da ne naplaćujemo ovako onako. Mi smo tu da kažemo da smo za premijeru. Onda kažemo Peter mi smo za premijeru, kako smemo da radimo, on kaže smete tako i tako i onda radimo tako. Vrlo jednostavno. Slažem se u potpunosti i tako treba da se vodimo kod dalje organizacije ako je već dirigovana sa nekog višeg nazovi mesta. A, tako da ja podržavam da se premijera desi, trebamo inicijatore da ispoštujemo i da to uradimo po njihovim uslovima, a posle toga trebamo da uradimo ono što mi smatramo da, što, da ono što mi želimo da uradimo na promociji ovog filma na način na koji mi smatramo da je adekvatan i koji je u sklopu naših moralnih vrednosti na kojima Xiaomi toliko potencira sve vreme. Naravno, ljudi, mislim da je Da, ali ja samo ne znam e, koliko ste vi svesni koliko je Peter u stvari zauzet i koliko će trebati e, da dobijemo bilo kakav odgovor na taj mail. Pa znam, ali mora onda nam da svetlo, tako? Ne možemo mi sad, imamo neko, neko uputstvo i sad moraš da ga pitaš, imamo problem. A zašto? A zašto? Izvinite, a, a, a, ako već postoji uputstvo, ja mislim da je u najmanju ruku nepristojno da sad šaljemo pitanje izvinite jer možemo da prekršimo uputstvo. Poštujte uputstvo i to je to. Pa čemu onda ovaj razgovor? Zar nismo na početku, zar nije na početku rekao Milan da je Peter rekao da premijera ne može da bude besplatno, a da emitovanje filma posle tri dana ili pet, ne znam, je besplatno. Može da bude besplatno. Pogotovo u kontekstu toga Milane što si rekao da je on izuzetno za, za čovek. Mislim da je mail i bilo kakvo dodatno pitanje sasvim suvišno, osim ako nije baš najjasnije to njegovo uputstvo. Znači on, naprimjer, ja to nisam video, čuo sam sad od vas, pa u jednom trenutku se učinilo da on insistira da se naplaće samo ako je premijer u bioskopima, a pitanje je da li, i, mislim, da li on tu pominje uh, premijeru u alternativnim prostorima, u, u kućnim varijantama, u udruženjima, u takvim nekim stvarima. A da li se pominje? to je zabranjeno. Kako premijera u kućnim prostorima? Kako premijera može biti? Mene vi iznenađujete. Znate šta znači reč premijera? Prvo je emitovanje filma. Posle toga čovjek je rekao premijera je pod mojim uslovima, odnosno takva, a posle toga jednoga na manetu radite šta hoćete. Pa što onda raspravljamo na ovu temu uopšte? Pa ja se pitam. Vi ljudi koji imate besplatan prostor, ako vam je neprijatno i ako ne možete to da ispuštujete, Pa mislim, onda stvarno, ne znam, ja sam stvarno za da to bude besplatno gde može i glupo mi je da ne bude, ali ako imamo uputstvo, onda je prosto sve stvarno jasno. Samo što nismo videli uputstvo, pa da znamo šta je. Pa i to je tačno, mislim, da, je, na, mi to sve saznajemo na ovom, negde na ovom sastanku ili kapiram, treba malo bolje da se povežemo, organizujemo i da se dogovaramo, onda ne bi ni dolazili, mislim da smo znali to, da su ljudi znali iz Niša ili onda bi verovatno već drugačije malo to sve organizovano. Nije nego niko ne sluša šta drugi ima da kaže, ja isto tako, znači mislim i za druge, svi imamo puno toga za reći, a malo za čuti i onda ljudi slabo slušaju, uglavnom imaju nešto da kažu, a ne slušaju šta je pre toga rečeno. Mislim da je to osnovni problem bio. Ma problem je što sam ja nova, pa nisam, ovaj, eh, nisam bila povezana sa koordinatorom, A čula sam negde da ovaj, će premijera biti besplatna, na netu negde sam pročitala. I trudila sam se da je organizujem tako i našla sam ljude koji hoće da je organizuju tako. I sad, da dođem sad da im kažem nešto totalno suprotno, prvo sam, samo sebi mi deluje nebulozno. Ne znam kako bi vama. Pa da, Snežana, ali ti ka, možda kažeš, ja nisam imala sve informacije Znači, to nije nebulozno ako ti na osnovu poluinformacija donosiš neke dogovore. Mislim, ti sad imaš, nadam se, potpune informacije i ovaj, ako Peter dozvoli da, ili ne znam šta ste odlučili, da ga pitate da premijera bude besplatno, nego bi tu najlogičnije bilo, ej, slušajte, ne može 15. besplatno, može sledeći vikend. I oni kažu, Ma, ok, probaće, probaću, probaću, mislim ako ste se za to, ok, probaću, ali ne, ali ne mogu da garantujem da će biti projekcija u tom slučaju, zato što to u tom slučaju ne zavisi od mene. Pa kupite pivo od svih tih para koje biste za, ne znam, znaš, može i tako da se Drugari... reši pa delite tim ljudima da bacilo piće. Na plat 3 dinara, na 100. Ima jedno pitanje za Milena. Milene, šta su šteme današnjeg sastanka? Da, pošto oko premijere meni je jasno šta će se desiti i kako to treba da se desi, a nemaš previše vremena, pa ne bih da propustim nešto što je bitno predviđeno za sastanak pored ove premijere. A, meni još uvek nije jasno šta će se ovde desiti, tako da ovaj, a, ne vidim da smo išta konkretno dogovorili, a još je bilo teme ovaj, linguistic team, ali to odpada, tako da večera se koncentrišemo na film. Ali ima nekih e, novih vesti u vezi prevoda i tako dalje. Dobija se zvako nedelju dana. A kad ćemo onda da pričamo mi, o, mislim, kad ćemo da imamo taj sastanak vezan za lingvistik tim, da bismo i to mogli da... Šta je sa, sa Ivanovim cirkularom o koordinaciji tim? Ovaj, pa ne znam, ali svi iz lingvistik tima bi trebali uh, da pogledaju mail koji je poslan u Google grupi, kao prvo. Baš to sam i pitao, sad e, hoćemo pričati o tome na ovom sastanku, šta se radi, ko će preuzeti tu odgovornost? O, to e, sam pričao sa Ivanom i ne, ne želimo ništa još a, da e, pričamo o tome na sastanku. Možete da pokušate da obavite to tamo na Google grupi, pošto ovaj ne vidim da se i koji javio. A, ovaj, kad se javite, onda će Ivan to da održi, pošto ja ne želim ovaj, da radim to bez njega. Ok. Samo ja stvarno mislim da gubimo dosta vremena na neke stvari koje... Već treći sastanak se ništa ne dogovaramo, E, ljudi bi radili, mislim prosto ne možemo da se koordinišemo, ne možemo nikako da se skupimo, niko ništa ne odgovara na mail, šta da odgovorimo, prosto, znaš, bez veze, bio je ovde, pa smo verovatno predugo pričali o nekim drugim stvarima, svi se nešto obrađuju, neće priča bez nekog drugog, mislim, moramo da rešimo neke stvari ako ćemo stvarno da radimo, prosto, ne znam, ovde su ljudi zainteresovani da rade i kapiram da je glupo sprečavati ih da rade kad već žele da rade država da radi, nego šta se radi? Pa i to isto, mislim, negde je to bilo preko grupe i preko svega toga kako ćemo, šta ćemo, gde, mislim, nemamo nikakav sastanak, nismo povezani, ne znamo tačno šta radi, šta ko radi, ko u našem mestu to radi, s kim bi mogli da se povežemo. Jedna je ovo Snežana iz najbolje namere organizovala nešto što se sad ispostavlja da nije prosto moramo da se povežemo i da napravimo dobru mrežu da bismo mogli da, da, da sarađujemo i da pravimo nešto dobro. Hoćete da vam kažem nešto u nastavku ovog, da se nadovežem na Damjana. Zato što je većina vikend aktivista. Znači zato što je ili aktivisti prvog u mesecu. Znači aktivista sam tu, ej, šta je ono bilo kao da nisam bio dva, tri sastanka, šta je ono bilo na sastanci? A da, šta, ej, idem ja da, ja da čovjek, ovde, nas desetoro je ovde bilo i prošle nedelje i pretprošle nedelje, malo manje pretprošle nedelje, ali niš, nigde se nismo prosto pomerili, preveli smo nešto malo, Nenad je e, poslao danas mail da im treba nešto hitno za nedelju dana da se prevede sa, sa neta nekih 60 strana. Priča se samo o prevodima, pričaš Ana. Pričaš samo o lingvistiktinu, ja pričam o ostalim. Pričam, mislim, ok, ja pričam zato što su to jedini mailovi, jedine informacije ja dobijem tokom nedelje, a kad dođem na sastanak, ovo je treći put već, mislim, znaš, tu smo, ali nekako niti znam ko radi Beograd, niti sam povezana sa ljudima, dolazim ovde da to uradim, ali razumeš, nemam nema rezultata tih i onda svi nešto tapkamo u mestu, radimo šta najbolje znamo i umemo, a nismo koordinirani. Mislim, kapiram da imaš pečat, da, mislim, znaš, trebalo bi negde i da, ne znam, da se svi upoznamo sa time šta ostali rade, koja je to osnova ogranak, šta se sve dešava, šta, koje su sve procedure koje moramo da poštujemo, pa između ostalog, znaš, i lingvistik tim šta će radi, ali isto tako i šta radi tehnički tim, i ovaj tim, i onaj tim, ja stvarno ništa ne znam, znam samo ono što dobijam na mail i ovo što se dešava ovde u grupu. I na Facebooku pratim, mislim, <laughs> eto. Tačno, potrebna je konstrukcija, potrebna je konstrukcija i potrebno je kadar, jel? Ko šta radi i, i, i po, po, po timovima, ko je za šta zadužen i ko je tim lider ili kako god da to nazovemo. To je potrebno. I mi sad opet ulazimo, ja se sećam i pisanja statuta i da se ide u Ljubljanu i da se ide na Exit i da se ide na dane piva u Zrenjanin i sad se organizuje ovo, ovo je četvrto ili peto, već nešto se dešava, a mi nismo osnovnu stvar rešili. Zato, zato se to i dešava. Isti slučaj u Sloveniji, Nada nije više tu ili Denis. Isti slučaj u Sloveniji koji duže postoje od nas, a opet nemaju organizacijonu šemu iznutra definisanu i zbog toga se dešavaju uh, Odnosno, dešava Odnosno, se nešto samo kad, kad su neka, aha, sad moramo da sredimo ovo, tako će biti za D-Day, Z-Day, aj frka, treba Z-Day, ovo, ono, a mi smo ovo Kako to možemo da promenimo? Mm, pa ja pokušam to da promenim već koliko, preko mesec dana. I šta postižemo? Ništa moraju da se nalaze, da se viđaju, to je osnovno. Ovako ne može da se ništa promeni. Jer ovi ljudi koji su, koji su na primjer, koje ja ne znam, sad tu neke, mi se znamo tu dosta nas što smo se viđali, što su dislocirani, aj manje više, ali e, taj čovek, e, be, bez ikoga da uvredim, ili on jednostavno dislociran, i on recimo Fradar u Švajcarskoj ne može da doprinese ko recimo Ana u Beogradu ili tako dalje. Treba prioritet dati ovim ljudima bez, znači opet da degradiram bilo koga, ali ako se radi na aktivizmu lokalnom, onda se radi lokalno. Mislim, misli ono, de, ko je Ko kolaz? misli globalno delo i lokalno, jebote, moraš reagovati u svojoj sredini. Ja, ja radim koliko god mogu, na svoj način pokrećem se i radim šta god da mislim da mi se dotiče ali treba koordinisati, mislim da je jedina neč da se ljudi skupe, moramo se viđati, evo tu Sloveniji i Ljubljani je to prednost što su oni ali ne svi iz Ljubljane i malim zemlja i onda se oni skupe. Aj sad kad ćemo se vidjeti Snežana iz Niša i ja recimo? Pa evo ovde, imamo tim, tim spikove, imamo sastanke, možemo da ih organizujemo i češće, mislim ljudi su tu zato što žele nešto da urade. Samo mi ovde zato što želimo nešto da uradimo i ko od vas Znaš, ako ste, uputite duže u ovoj priči, uputite nas u to, uvedite nas u to. Meni je to u lingvistik timu falilo da znam tačno šta treba da radim, kad treba da radim. Imala sam utisak da, da, da neki ljudi to znaju, a da prosto te informacije ne stižu negde do nas, ne zna se tačno ko šta radi i ljudi se generalno na to ne mogu da ukače, znaš. Šta go, prosto na ovim sastancima isto imamo varijantu da radimo nešto, ovo je prvi sastanak na kome svi nešto pričamo i, i naš, prošlo dva smo čekali da se pojave ljudi koji ne dolaze. Pa zato što ljudi, ko što si sama rekla, zato mislim treba da se vidimo, ljudi koji Čaj, taj, na primjer, Sloba što je za Beograd preuzeo na sebe, on se tu neće ni pojaviti to što to uopšte nije u njegovom fazonu, čovjek ima 43 godina, ima dete od 16 godina i ne znam, ima svoje obaveze, svoju firmu i uopšte nije u fazonu tim spika, ono poslovni letovi, Dubaj, šta ti ja znam i nema, on bio sam jednom, meni to ne interesuje, ne mogu ja tamo s ljudima da pričam, on voli face to face. Onda, mislim da isto problem, bez ikako, ikog, znači bez ikakvih zlih namera, ali recimo šta se pojavlja kao problem, da ljudi koji imaju iskustva, recimo 18 godina radnog staža, ne 18 godina života, nego 18 godina radnog staža u određenim projektima ne mogu da se posvete tome jer imaju svoje obaveze. A mlađi ljudi koji, koji imaju puno srca, kao Milan Mali, recimo puno, puno stvarno svakom čast, a možda nema dovoljno iskustva u tome, u tome u organizacijama i tako, u koordinisanju i tako dalje. Što, na primjer, recimo neko drugi možda ima, ali nema dovoljno vremena. I to, mislim, u, upravo to rešavamo. Pardon. Evo, Ana, spominjala si kod... Ne poznajem, ja ne poznajem, ja ne znam, mi se svi znamo ovako, ali ja ne znam ko je zašto dobar. Ja ne znam čime se Milan bavi u životu i šta konkretno njemu, šta bi on mogao da radi, šta Ana, čime se bavi, ili ova Nataša ili Nenad ili šta ja znam. A to ljudi moraju poznavati da bi po afinitetima... Naravno, naravno i za to nam služe ovi sastavnici i tu smo i onda ne znam, ti kažeš što mi ovo, što mi on, možeš da mi daš mail meni ili bilo kome drugom iz Beograda, da se mi povežemo u Beogradu, vi ste u Novom Sadu, vidimo se kad možemo se, naravno, znaš, ali da nekako krenemo nešto da radimo, se upoznamo, kažemo ko što zna da radi i znaš da vidimo, ali imamo lingvistik tim koji ima pet članova, ok, tih pet članova hoće radi, ok, ajde, znaš, da se delimo, radimo, prosto e, za, za svaki segment znaš, po, po, po mestima i da se onda, znaš, i ovako to što ti kažeš, viđemo, ok, da se viđemo naravno i Novi Sad i Beograd nisu nešto pretrano daleko i Niš i sve, ali su nam sastanci ono čudni i nisu protivni uopšte da smo preskočili, po mom mišljenju, osnovno što smo preskočili konstrukciju. Mada radimo na tome, ali dosta kilavo, ali radimo. Ja pokušavam tu konstrukciju da odradim već nekih mesec dana, da postoje timovi, da se ljudi sami prijave, E, u te timove i onda se tu desi problem Evana, koliko od ovih ljudi si videla na ta dva prošla sastanka. Ovaj, ne sve. I to je problem što ne možemo svi da se okupimo u isto vreme i što ne može to da se odradi kako treba. Evo, na primjer, a, pokušamo da napravimo taj tehnički tim i onda čekam već koliko je prošlo, previše jednostavno. Dobro rade oni upravo, ali koliko od na da čekam opis. Znači, ja bez opisa ne mogu da radim. Znači, nisam im tražio da mi daju DNK, da mi napišu uh, sve svoje podatke, nego samo opis šta će da rade u tehničkom timu. Da ja to mogu da okačim na sajt i da ljudi koji znaju nešto od toga i koje to interesuje da mogu da im se pridruže na bilo koji način. I to čekam već pa preko mjesec dana sigurno. Ovaj, I to nije jedino. Izvini, samo po pitanju ovaj opisa, e, si rekao Bendeti, kome si rekao da ti dostavi neki pisani tekst o tome ili o čemu se radi? Pošto tehnički tim je i ovdje prisutan Pa da, ovaj, Bojanu pre njega i njemu poslao, ali ja još uvek ništa nisam dobio. Dobro, e, ko je koordinator tehničnog tima? A, njih dvojica, da. Koji su oni? Bojan koji nije trenutno tu i B koji isto nije trenutno tu. Ja sam se čuo ovaj, sa njima, u kontaktu smo juče i danas, danas sam im poslao materijal da izrade to, ali ne znam, po pitanju tih, te korespondencije i ovaj, tekstova i svega, ne znam da li su oni u, shvatili da oni to trebaju da urade, niti da li je to, da li, i, i, ole, i kod njih zna da li je koordinator, jer ne može dva čoveka bude koordinator nego jedan. Ali ja ću se čuti sa njima i preuzet ću na sebe odgovornost da budem koordinator tog tehničkog tima i dobit ćeš od mene sav potreban materijal ovaj, po pitanju toga. Oni znaju da su koordinatori, Bojan je bio sa mnom na sastanku koji je bio samo za koordinatore u pokušaju da se to sve reši, ali kao što Ana kaže tapkamo u mestu i to se već duže vreme dešava, taj sastanak se desio, on je obavešten da je koordinator i rečeno mu je da to treba da se obavi, ja ne znam šta drugo da uradim, sem da nacrtam i da obavim. To nam koordinator ne, ne radi nema veze, nema Prosto, ako čovjek hoće da bude koordinator, hoće to da radi, pojavljuje da se na sastancima, prosto, znaš, koji će nam koordinatori koji se nikad ne pojavljuju, koji se nikad nisu do sada oglasili i koji ne koordiniraju, nego ne znam šta rade, mislim, stvarno ne znam šta rade, gde koordiniraju i koga ok, eto i to. I onda se pojavi V, a, koji je isto. Mislim, nemamo mi ovde mnogo njih koji su spremni da to rade, ovaj, pogotovo sa znanjem za tehnički tim, pojavi se V i njemu kažem isto i još uvek nisam ni od njega dobio odgovor. Imaš li i dalje neki predlog? Da promenimo koordinatore. Mislim, ne znam što... Da- pa, to, to, sam, to sam ti upravo objasnio da sam pokušao. Mm, dobro, treće sreće. Završit ćemo tu priču, dobit ćeš, ja i ti ćemo se posle sastanka čuti i e, daćeš samo jasne instrukcije i dobit ćeš potreban materijal da se to završi. Jer to može tako. Ima ljudi koji su, koji su spremni da rade i hoće da rade, prosto nisu za koordinatore, to treba da radi čovjek koji ima vremena i volje i da dođe na sastanak kad treba da se pojavi i da koordinira svoj tim Mislim, nema tu ništa strašno, oni mogu da nastave da rade svoj posao, ali ako ne mogu da rade kao koordinatori, treba to prepuste nekome ko će to da, da radi, prosto ne znam šta drugo možemo da uradimo. Mislim, ima nas dva, ajde da radimo nešto i da rešavamo te probleme i da idemo dalje, mislim da, da, da prosto stvarno krenemo nešto da radimo. Ok, ali... Ili ne samo, znaš, e, kapiram da ti sad, da, da, da izorganizuješ sve ljude koji, koji, koji nisu, mislim, kojih ne dobijaš pa mu mater, mislim, onda daj da još neko da prosto preuzme, ko hoće da ostane, neka ostane, dobrodošao, svi su dobrodošli da rade. Ali vas da čekamo neke ljudi koji nemaju vremena, koji imaju drugi, mislim, okej, okay, ali onda ne možemo funkcionišemo kao, kao tim. Ana, bez brige, tehnički tim je onako isto po defaultu rastrojen zato što su tehničari u pitanju, ali ovaj, završit ćemo to, pošto koliko sam shvatio ima troje u tom timu, mislim da troje se može vrlo lako dogovoriti oko načina komunikacije i to ćemo vrlo brzo da, da ispravimo i počet, definitivno ćemo morati da počnemo da koristimo sajt kao instrument i kao oruđe i ja mislim da su to profunkcionisati bar što se tiče tehničkog tima. Ajde da napravimo, mislim imamo pet timova i da kažemo koji su ljudi u kom timu, koji rade, da izmenjamo adrese, da se okupimo, kao što je i Mihajlo rekao, možemo se nađemo, možemo i ovde, mislim Samo da, da, da znamo ko šta radi. Evo, Mihajlo ne zna šta je radi, ne znam šta radi on. Pro, na prošlom sastanku sam skapirala da će Ira izvoda, on je rekao čovjek radi, ali ga nikad nisam videla do tada na, na, na, na lingvisti grupi, prosto ne znam kako bih znala šta radi i, i, i, i kako, kako da znam šta drugi ljudi rade pa da se povežem s njima i da pomognem ili da uradim svoj deo ili šta god. Ovaj, može samo sekund, pa će, eh, vraćam se za dva minuta pa ćemo nastaviti ovo. Dobro, nas ništa ne sprečava da dalje diskutujemo na temu organizacije, ipak se sve ovo snima. <laughs> Da, pošao Ove, a ko, ko je u ovom timu za komunikaciju i ovo ostalo? Znači ovi ostali timovi, tim za komunikaciju, kao pet timova, ja ne znam. Mina. A mi, znaš kad sam ja Minu video na sastanku? E, bila je prošla dva puta i onda su rekli da u medija timu fale ljudi, ja sam mi se javila, ona mi je rekla, pa dobro u lingvistik timu, mislim, malo te ne radi to, razumeš? Ja sam se ponudila za Beograd, ajde nešto da i niko mi nije odgovorio i sad ja kao, znaš, cupkam tu, ne, nešto bi radila. Mina Komunacko, komunaci, komu, na, komunikacijski tim ili, ili ovaj... Na pa koliko sam ja skapirala, ona je medija tim, ne, Ona je komunikacija, čekaj. Medija je Mina ili je Nenad, e, jebem li ga sad. Pa Mina je komunikacija, našao sam našao. Događaja, komunikacija, okej. Okay. Organizacija događaja, predstavljanje pokreta u javnosti, prezentacija pokreta i predavanja. Sad šta je to, tu je Mina. Gde si to pročitala? U mojim beleškama. A, to, pošto ja ne, ne imam te informacije, ono kao... Samo imam problem, za pa to je bilo na, na sastanku pre dve nedelje, ona, samo imam dva puta medije, postavim da ona on the communication. Ona je poslala i neke mailove da, da traže da se ljude priključe tom timu i na Facebooku i cirkulare neke ovako, a, a otprilike, iako koliko sam shvatio, ona ide na taj neki media tim ili communication, u stvari više ona ide na public relation neki fazon. Da, da, no, a, i... izvinim, ka, kaži Peđa. Ne, sve što vidim je da je ostavljala pozive i na forumu, na, na sajtu, ima forum, ima gde, gde je ostavila poziv, poziv ljudima da se priključe tom timu, da predlože planove i to je sve što ja znamo o tom. Pa ja sam to vidio isto što si spomenuo i na fejsu i ovamo onamo da je kačila, ali iz prostog razloga što ja sam nju, do, duše ja nisam bio redovan na ovim sastancima, ali eto, znam tu neke ljude još od ranije, a nju sam samo jedan put koliko god da dolazim, samo jedan put sam, sam je video i dva put kad je bilo u Novom Sadu sam je zvao da se upoznamo, nije, nije mogla. Bila je sprečena. Ne poznajem je. Znači, kako, ne znam, kome da se priključi. Dobro, kapiram da je veliki problem što, mislim, e, smo negde počeli da komuniciramo preko te e, grupe na, na, na Google i onda postoji ta grupa za komunikaciju, postoji TeamSpeak za komunikaciju, postoji sajt. I sad ja recimo redko idem na sajt, dođem ovde, dođem tamo, ja na Facebooku nemam ni među prijateljima, niti sam dobila bilo kakav poziv. Onda u stvari treba da se uskladimo i da, i da, i da se stvarno svi skoncentrišemo i na sajt i da komuniciramo na, na, na, na ta tri načina, ali opet na ovim tim spikovima isto se nešto, ne znam, Zato pre svega treba da definisati timove i vođe grupa i da taj e, čovjek koji je koordinator, kako kažemo, zna ko su mu članovi i na sebe preuzima odgovornost da njih informiše o svim zadacima. Znači on šalje mailove ili šalje ili kači pozive na Skype ili na Teamspeaku, svako od nas ima i Skype i sve ostalo, može da ostavi poruku kad god ko otvori, to ćemo iskočiti pred očima i imat ćemo svi definisane zadatke šta raditi i kad raditi. Tako da ne možemo sad, svi smo aktivisti, svi, svi smo članovi svih grupa i svi smo svi radimo svi smo sve. U, u svim timovima, a u principu niko ne radi ništa, čeka da mu se da zadatak, a zadatak može da da samo onaj ko je preuzme odgovornost za njega da će ga uraditi, znači koordinator sa jasnim zadacima šta se radi i rasporedom i svima sad. Treba staviti onda što se mene tiče na ovaj naš sajt, znači tu gde su timovi, nek stave od tim lidera ko, o, neki kontakt tipa mail, mislim naravno ne telefon ili tako, nego nek, pa da, da ljudi koji dođu na sajt odmah mogu nekom da, da se jave i ako se prepoznaju da se priključe to. Ono odeš communication s tim, ne, ne piše ništa, mislim bar da piše neki kontakt i to. Treba na sto strana vrtiti. Da treba odmah staviti da na sajt, tako da svako ko dođe da i neko ko nije član pokreta može automatski da vidi kome treba da se obrati to mora tamo da piše, što se ne tiče mora, mora tamo da piše i ti ljudi taj eh, ko preuzme na sebe tu odgovornost da je koordinator određenog tima, on mora da zna šta mu se dešava. E, o tome ja pričam, a Jana... I mora da dođe na sastanak, jebi ga, mora da dođe, bar koordinator, da zna posle člana da prenese šta je bilo. Mi nemamo ni lingvistik tim ovde, ni komunikaciju, znači i to tako već petu nedelju, treću. A, da, pazi, to ti kontaš, kontam da smo tu godine približno. Ovaj, Peđa znam da je malo stariji i tako dalje. O, to, o, o tome sam ja pričao. E, da li ti imaš malo pre, da li taj ko je preuzeo na sebe tu odgovornost ima 20 godina, bez namerno i ni, ništa godine nisu ne želim da ni podaštavam nečije godine, ja sam imao 20 godina, ali koliko ti imaš iskustva u tome, koliko ti imaš odgovornosti za to, E, mislim pa bazi, da, ako da, hoćeš da radiš i ako si tu i ako si voljan, sve u redu, ali ako te nema, onda da li imaš 50 godina ili 20, nema te, znači mora neko drugi da radi to, jer ti to prosto ne radiš. Da, da, ja kažem svaka da- čast za, za entuzijazam i e, svaka čast za entuzijazam i za volju i da se radi, ali Uh, bukvalno što kaže, uh, treba neku odgovorno, neko iskustvo u tome da se zna da nije dovoljno samo entuzijazam, znači treba organizacija, treba odgovornost, treba sve ostalo, a to mm, otprilike treba i nekog radnog iskustva u odnosu sa ljudima i kako to funkcioniše. E, sve ovo lepo, ja sam kačio, ovo kačio dole onaj link, e, sad će ga naleti, ono što je, što je Mina uradila, stoji to na forumu, tako bi svako od nas mogao, u stvari oni koordinatori svojih timova, da u okviru forumskog dela ostave poziv za, za, za ljude da dođu i da se jave, ali treba i posle toga nešto raditi, da se, da se dođe na sastanak i kaže, e, ja imam članove ili da meni se niko ne javlja u tim, šta ja da radim. Znači, mora se, što kaže, bitno. Da. Ali mi, mislim, po, pozivamo... Može, može samo sekund. Ovako to što je Mina uradila, to je zato što ona nestrpljiva i neće da sačeka da se to uradi kako treba. Ovaj, a da radilo kako treba, ja čekam i dalje na taj tehnički tim, kad već postoji, da se uradi za njega i postojaće direktno na sajtu, ja, ja to pričam već neko vreme, direktno na sajtu će da postoji a, ko je koordinator tehničkog tima, njegov kontakt, tačnije bit će verovatno online kontakt u, ukoliko oni neće da daju ne, neke više informacija, bit će opis tog tima, šta su mu zaduženja, eventualno članovi ako žele da se prijave, biće projekt management sistem koji će a, e, služiti da svi projekti, na primjer evo za Linguistic Team, svi prevodi da stoje na jednom mestu i da a, e, svi članovi tima mogu a, e, da vide šta je trenutno aktualno, šta može da se radi i čemu mogu da se priključe. A, to što je na forumu, a, na forumu mo, možete da diskutujete o kako će se to uraditi, ali ne, nema potrebe za ovim, ovo je Mina uradila jer je nestrpljiva. A koliko Mina ima iskustva u, u komunikacijama? S čime se ona bavi? Šta je ona radila? Je ona bila neki, ili kakva su njene iskustva? Mislim, to je to se lično pitanje nameće. Ne, ne, ne kažem ja da ona nije sposobna, nego me čisto interesuje, znači, koliko je ona, jer to je tim, koliko sam ja razumeo, koji će nas predstavljati. Znači, ti ćeš vidjeti tu osobu, ti neš vidjeti tehnički tim, ovaj tim, onaj tim, nego bavio sam se prodajom dugo godina pa znam. Znači čovjek kad vidi mene, on je vidio banku, Raiffeisen ili koju god u kojoj god sam radio. Znači on vidi mene i ja sam to, ja to predstavljam. Znači to, to, na to sam isto mislio što se tiče mine. Uh, ili uopšte, ko, mislim da je jako, bi, ko da stavim akcent na komunikacijski tim, zato što ako bude ova premijera o kojoj pričamo i kasnije ostalo, ko su te osobe koje će nas predstavljati pred auditorijumom? A, vidi ovako, znači, u komunikacijski tim spada pod tim koji će se baviti u stvari, PR je pod tim komunikacijskog tima, komunikacijski je smešteno i tim za organizacije itd. Tako da to otprilike nema veze. A ko će biti za PR, e to je ono što ti u stvari hoćeš da istakneš, a to ovaj, ćemo... Ne, ne, ne, ne, ne, o, ona je za stepen više, u stvari ona koordinira te manje timove i nam pojma, ona će učestvovati u organizaciji itd. Kako koordinira kad ja nisam video jebote, kako to? E to, to je ono što meni, znači nije, nije, nema veze ime, znači bilo ko da, da je Mihajlo u pitanju, kako bre koordinira što je Ana rekla kad je ne viđam, ne, ne znam. Okej. Dobro, ona je ovaj, na fakultetu e, vikendom, tačnije u ovom sadu gde nema internet, ali je tu svim ovim ostalim danima I ono, ja, ja redovno vidim, ostali isto mogu da je vide na Skype-u ili nemam pojma kako se već dogovorite. Tako da je ona uglavnom već ide vremena tu. Dobro, ali možeš ti nama da kažeš, pošto, pošto znaš sve to, e, ko pripada kom timu, ko je koordinator, njihove mailove, njihove Skype-ove i da, mislim, kojim danima bi recimo mogli da da se dogovorimo nešto ako ne možemo nedeljom na sastanku. Jer da bi ona kao koordinator tog tima trebalo da bude na svakom ovom. Ako, ja mogu... Dan ako koordinatori ne mogu nedeljom. Mislim, nema svrhe da se nalazimo bez koordinatora, daj da se ljudi povežu, se zna ko šta radi, ko prevodi od ovih ljudi koji su ovde 10-12, nas je ko je tehnički tim, kome za šta možeš da se obratiš. Ovako, ja mogu samo da ti kažem ko su trenutni koordinatori, ništa više jer nije pojma nemam ko su sve članovi i kojim, ovaj, mogu samo da završim. Ne znam ko su a, trenutni članovi zato što treba to da se reši i da se članovi prijave za ono što ih interesuje. A to i dalje ne možemo da rešimo. Dalje, sastanke će vam odrađivati koordinator, znači nema potrebe da se vi nedeljom sastajete na ovom sastanku, ovo je opšti sastanak gde se rešavaju neke generalne stvari, a koordinator će vam odrađivati sastanak timova gde ćete rešavati stvari vezane za timove. A to kad će biti to je do njih, znači ja ne mogu stvarno na sve da utičem. To je lepo zamišljeno, samo kad će to krenuti. I, da. ovaj, I opet se vraćam na to, mislim da je koordinator neko ko ima radnog ža i koga je neko natero da preuzme odgovornost za nešto u životu, da bi taj bio tu sad. Jedino ako ima porodicu ili porodične obaveze ili bio se Inače ne bi na sebe preuzimo tu odgovornost, ja, ja sam koordinator, a ne me tu. Znači pričamo, možda sam ja upitan, nikog po imence ne govori. Nego hoću da kažem da ta osoba mora biti visoko odgovorna koja, koja bude tim koordinator, tim lider ili koordinator. I mora da ima vremena za to i da hoće to da radi i da može da dolazi na sastanke i da može da koordinira ljude. Ovde ima pet prevodioca, <clears throat> nemamo koordinatora i ništa, opet smo došli na sastanak i kao nikako nismo uspeli da pomognemo, mailovi nam ne stižu šta treba se radi, čekamo film. Nenad je javio da mu treba prevod nečega, o tome se uopšte ne govori, njemu, njima to treba za nedelju dana. Mislim, prosto, znaš, Milan je rekao da to nije prioritet. Ljudi iz lingvističkog tima ništa ne rade trenutno, jer ne znaju tačno šta da rade ili rade nešto ono što je, što je na onoj tabeli, pa eto. A, vidio ovako, može samo sekund, može samo sekund. Znači, na onoj tabeli imate sve što je E, potrebno da se radi. A sad da svakome određujemo zadatak, to opet nema smisla. Znači ako je rečeno već 10 puta da uzima ko hoće, šta hoće iz tabele, samo da javi ostalima šta je uzeo, ne vidim šta je to problem, zato što je u onoj tabeli sve što je trenutno raspoloživo za prevod. što je zvanično raspoloživo, što je odobrano od engleskog lingvistik tima, e, Znači, e, sve se nalazi tamo i samo uzimajte iz one tabila, e, tabele i nema nikada. E, tamo ima još dosta materijala i ima ceo Venus sajt da se prevede. Ima dosta na Zeitgeist sajtu, ovaj, tako da ne vidim šta je tu problem stvarno. Da li stvarno mora da se čeka na neki mail uh, Mailom će se slati ono što je prioritet za naš sajt i za pokret trenutno. A, tamo ima posla. Milane, a na glavnom sajtu, globalnom sajtu, a, ja, ja se ponekad bacim i radim onaj kao putov prevod, uglavnom sam uređivao do sada i ponekad nešto prevedem kad uđe na red, ali ovaj, Jer to treba da se javi svaki put kad uradim nešto tu ili ne. Ovako, za putl manje više ne moraš a, da javljaš zato što se to sve vidi. Ali ako se radi neki tekst koji nije na putlu, ako se radi neki a, video, to bi trebao da javiš da se ne bideš Na, na putlu ti je sve online, tako da tu nema problema Nikakvih, mislim, ako neko i uđe. Ono, mojim tempom kad, kad što stignem i ovaj, ne moram onda mi da javljam. To je onda dobro. I onda samo kada završiš nešto, kada završiš nešto, e to javiš na a, mail da se proofreadira i to je to. Ali zbog čega ne biste koristili uh, forum našeg sajta, znači gde možete da stavite... Show me, show me, show me, e. Ka kažem da će biti project management za to. Znači samo dok se organizuju svi timovi, dok se svi koordinatori smisle i ko će uopšte da bude koordinator, znači to uopšte ne mora da bude da budu ovi koordinatori koji su sada. Ko je voljan i ko misli da može bolje da obavlja taj posao, se javi. Nije problem nikakav. Hoćeš da mi kažeš da e, forum će tek nakladno kad se sve organizuje ti ćeš napraviti mehanizam za funkcionisanje timova, je li tako? E, e, mehanizam je spreman, samo ovaj, čekam kako da ga popunim. Ti u stvari samo čekaš da ti se aminuju koordinatori timova, je li tako? Upravo to drvim već četiri nedelje. Samo me to interesuje. Inače, Pozdrav Mihajlo, ako baš moraš da ideš. Ja ću doći za 2-3 minuta, ovaj moram samo nešto dobim, da pa ćemo nastaviti ako imate još nešto za ovaj. Ok, mi možemo sami ovde nastaviti. Da li e, postoji mogućnost da, da pokrenemo pitanje? Dobili smo mail od Ivana, treba da čekamo zvaniča neki sastanak baš e, tima za Eh, lingvistik tima ili možemo sami ovde pokrenuti da se izabere novi koordinator lingvistik tima, eh, da li će još neke informacije stizati, imali neke, neke preciznije informacije o tome? E, ako samo sme, mislim, ne znam, ja ću pokušati da okupim sve ove ljude preko foruma. Nadam se da mogu da koristim forum za sad. Čisto da, da se tu odredi i kažu ljudi šta misle, kako, gde, ili ćemo tu samo objaviti, to će biti na forumu u narednih nekoliko dana i bože moj. Mislim, a svi ostali timovi neka se dogovore o zasebnom sastanku ili ako vas ima ovde, zašto da nemate i sad sastanak pa Bogu podržavam baš to što kažu, zašto ne može i trenutno da se koristi forum dok ovo sve ostalo se ne definiše, znači moramo iskoristiti neki alat. Ko je još u da. lingvistik timu? Ko je još osim nas dvoje i Đoleta u lingvistik timu? Ja ne znam isto, ovde znam za tebe, ja sam kao u lingvistik timu, Đole, ne znam da li još tu neko dolazi. Kira isto, ja mislim da, da radi prevode, odnosno ne mislim nego znam. Uh, e, Vendeta, idemo uh, na sastanak uh, ovog tehničkog tima moramo da završimo neke stvari, pa, jer moramo da održimo sastanak. Tako da ajmo negde, negde na sastanak, jel? Možda možemo, pošto i oni ljudi hoće dole da se dogovore za lingvistik tim, ako sam, ako se razumem dobro. Ne znam koliko mi možemo, sad ja bi ipak, dobro, sad e, Ivan je to napisao, ne znam da li će on doći, će on ostati uopšte u, u timu, ako već ne može da, on je sam rekao, pošteno po, s moje strane da, da nema vremena i da ne može da tu odgovornost, ali će on ostati s nama da radi. E, nama treba ipak i, i njegove iskustva, on je bio tu povezan s ljudima i zna tačno kako se radi, tako da će nam sigurno trebati jedan sastanak sa njim da prenese nekom e, budućem koordinatoru kako to funkcioniše tehnički, ko su ljudi da, s kojima se kontaktira i sve to, to normalno, tako da ne znam da li mi možemo nešto sad ovde sami preuzeti. Najbolje je bilo da se neko, nekako isposobimo, da možemo sami da delamo, da nam ne treba, da nam ne treba nalog na ređenje za sve, gde je uloga koordinatora maltene, maltene i, i nepotrebno već da, da svi, da svi budemo maksimalno uključeni u stvari, gde možemo, gde možemo nekim logičnim putem da sami pronalazimo rešenja uz minimalno oslanjanje na, na strukturu. To to je nešto što ja mislim da bi bilo idealno da, da se izbjegne uopšta konfuzija. Pa svakako treba se da se da se organizujemo ko nam je u timu za početak i da se okupimo i da naravno i sa Ivanom ja se nadam da onda ostane u, u timu za prevođenje a da da nekoga mora da uputi i da mora celu grupu da uputi na kraju krajeva i ko su članovi i ko se javlja za prevode i mislim ko radi, Čira je na prošlom sastanku rekao pa ja radim direktno na sajtu, tako da mislim mi kad se povežemo među sobom to će biti bolje, a sad mislim imamo posla na sajtu, ne znam šta je sa ovim što, što, što, što ovaj, tehničkom timu treba, to je ozbiljan posao, ima 60 strana, 120 kad se skine sa neta, ali u principu to je recimo 60 strana i njima to treba do kraja nedelje, dakle moramo da sarađujemo i sa drugim timovima, i zbog toga kapiram da je to bi, bi negde bio koordinator posao da kaže šta se desilo na nekim sastancima koji se tiču nekih drugih stvari koje se očigledno dešavaju sve vreme dok između dve nedelje i dva sastanka o, ova dva sastanka. A, ja bih samo da, da malo e, popun, dopunim e, po pitanju toga e, šta nam treba, da to nije kao samo neki bezveze tekst koji samo treba da se prevede, da radimo na jednoj, na organskoj ćeliji, ono me bilo je reči tome ovde, i upravo je otišla na završnu fazu postavljanja centriranja i očekujemo u toku e, sledeće, možda ne tamo nedelje, da krenemo sa procesom punjenja. Ove, ovaj, tako da nam je jako, da nam jako bitne informacije na srpskom jeziku, da čisto više glava može da, da, da pametnije to odradi i da sve bude jasnije, da ne pogrešimo. Ali kapiram da je za dobar prevod e, toga e, neophodna saradnja naša i vaša da bismo to uradili kako treba i da bi to bilo, da bi to bilo najbolje moguće, da, mislim prosto tehnički vam treba korektno i tačno sve da biste mogli da radite. Znači možemo i neki zajednički sastanak ili nešto ili neka pomoć oko tog prevođenja, to su sad i tehnički izrazi gde ste vi jaki, a mi slabiji verovatno. Upravo, hvala ti na, na podršci, ovaj, e, nikakav problem po, po pitanju toga, e, samo drago mi je da ste da je prepoznata urgentnost ove teme, to mi je onako baš bitno. Ali u isto vreme bih hteo i samo da kažem da eto odlična prilika da izvežbamo o, način komunikacije i saradnje sa jednim ovakvim projektima, to bi eto super bilo iskustvo nema, ja sam ga kopirala i prebacila u Word i onda mi je dao 119 strana sa velikom marginom, veoma velika slova ja sam to otprilike onako pokušala da sračunam koliko dođe strana, da znam, znaš, ako ima 10 ljudi koji rade, onda svako može po 4 strane ili kako ćemo već da se organizujemo, prosto nema 120, ali ima jedno 40-50 ono regularnih A... strana sigurno. Znači, ima e, fantastičan program koji smo koristili e, u, pre, u ranim prevodima, onaj SFV, kako se veše zove, gde e, možemo svi odjednom da komuniciramo na njemu bez, i bez ikakvih problema. Jel znaš na što mislim? Ja ne znam. Da to neki pirat mag Neka vrsta wave-a, pirat, je li tako, Čiro? Dajte onaj, ovaj, jel ima neko, da se seća, Milan, ja mislim da zna gde je to, samo polako. Kakav je to žomi program ili već šta god je to? E, u pitanju je nešto slično Wave-u, Google-ovom Wave-u. E, evo ga, Sin Sin, e, to je to. Evo, sad idemo, pratimo ovaj link i sad ćemo tamo svi da se nađemo. Ja bi da, malo da ga pohvalim, ovde gore u desnoj strani se registrujemo, unosemo ime, i bukvalno imamo i chat prozor gde možemo da ostavljamo poruke. Evo vidim Čiru. E, hej. <laughs> Evo me nazad, jel se dešavalo nešto? Re, recimo, Amči, odemo, vidiš skroz gore gde piše sastanak 10 i 10. Dobro. U realnom vremenu ovaj, imamo e, komande nad slovima, nad svim promenama koji se dešavaju. Mislim da je to pretjerano dobar alat i jako je fino dizajnerski urađeno i baš, baš je super. Ne znam, pročešaš malo pa ćeš mi reći šta ti misliš. Gde si vidim taj sastanak? Gde Pa sledi ovaj link što su poslali na chatu u... O... Da, da, da. Ne može ovaj zato što je 8 ljudi već na njemu. No, zar nije 16, dobro ne? E, na Type with me je 16, na Pirate Padu je još više, a na SyncIn je 8. Mislim, sve jedno, ne, ne, neki od ovih alata An, Ana bi, bi ovako vršilo ogroman, ogroman boss. I to sve može... Pa ako, ako, znači, ja prvi put čujem za ovo, super bi bilo da o takvim stvarima se informišemo, na primjer, na ovim sastancima, onda bismo znali kako da koristimo. Ima dosta alata, ima dosta stvari gde treba da se registrujemo, da pratimo, da pratimo forum, da pratimo mailove, ljudi su možda malo lenji, pa znaš nekako da svakako na kraju ovog sastanka svi razmenimo sve neke kontakte preko kojih možemo da se čujemo, ako je to team speak, ako je to ovo, ovo, ali da, znaš, da, i onda novi ljudi kad dolaze, upućujemo ih da dolaze tamo i da, da nam se priključuju. Ivane, imaš onaj link od Cinkina gde smo radili prevod onih uh, sinopsisa za, za sajt? Nisam siguran, ali da, ovaj, shvatam, u stvari mislim da znam šta hoćeš da kažeš, da se to koristi neko vreme. Ali, evo ja sam opet po ko zna koji put pozivam, znači sve bitno će se dešavati preko sajta. Ne vidim poentu zašto je sajt napravljen ako se neće raditi sve preko njega. I to je to. Pa ne možemo sastanke preko sajta da održavamo. U, u, da, da, da se dogovaramo oko toga kako radimo, kako pravimo oko 10 ili 20 ljudi pravi prevod za film, treba da se treba da se U principu bi mogli, ovaj, ali U principu bi mogli sastanke tamo, ovaj, ali nije to moje poenta, znači tamo je da se ostalo uh, radi, a sastanci koristi se TeamSpeak kao što već sada vidiš. Milane, te pa da koristimo alate da, da, da, da prevod, ti treba, ne, ne možeš prevod uraditi na Teamspeaku, niti na, na forumu, prevod Ne na forumu, ja sam spomenuo pa, projekt management već 20 puta. Znači ako spomenem da će nešto biti na sajtu, nemojte opet odvlačiti sve sa sajta. Nisi ti mene uopšte razumio, samo da razjasnim to, uopšte ne odlačim, ja baš naprotiv privlačim, sve informacije će se nalaziti na forumu i uh, na jednom od načina. A samo smo pričali sad, permutovo si nešto, pričali smo o korišćenju e, programa kao što je Sync In za neke druge stvari kao što je prevod. A ja ti opet kažem da će to biti rešeno projekt managementom koji će sadržati sličnu opciju kao Sync In. E, hvala ti, to je već druga, druga informacija. Dobro, ali pazi, mi smo od e, tehničkog tima saznali da im hitno treba prevod nečega za sedam dana, čega nema na, na, na, na sajtu ili ima, ispravi me ako Nema, ovaj, to je ono što sam pričao, znači na sajtu je sve što ima da se radi, a sve hitne stvari će se slati mailom. I sad ćeš ti da kažeš da mi ne možemo da koristimo Sync In, za, pošto imamo stvar od nedelju dana koju treba da završimo, kako bismo završili taj posao? Ne, ne, ne, naravno da možete, samo ovaj kažem da ne treba pretarano pričati o tome za kasnije nešto. Mislim, Sync In koristimo već koliko dugo i za sastanke i za nemam pojma ovaj, šta sve. Pa dobro, bilo bi lepo da i nas da. uputite u to da i mi možemo počnemo koristimo pa da, znaš, da se priključimo i da... Pa, pa ja sam svaki sastanak delio Sinkin za taj sastanak. Svi koji su bili voljni da klikne link mogli su da vide to. Ja sam išla, ali nisam znala da tu možemo i da komuniciramo. Nema veze, u svakom slučaju možemo da, pošto ga trenutno nema na sajtu, da vidimo da izorganizujemo taj prevod svi na nekom od, da li Sinkin, da li neki drugi, pa da to konačno vidimo kako funkcioniše. Milane, ne, bi mogo da napraviš sobu jednu za uh, tehnički tim, želi bismo da održimo jedan sastanak ljudi koji su ovde trenutno. Ok, samo sekund. Čekaj, 2133 je napravio nešto, sad ćemo, sad stani čas, gde? Ništa, kad se vratam da ćemo rešiti to, ovaj, pošto sam nestali sad. Jel me čuješ sad? Čujem, čujem. Ok, ne znam šta se desilo, samo jednu trenutku sam pomeren, pa sam se vratio, pa gde smo, nemam pojma. Ja sam te prestio tu novu sobu koju sam planirao za sastanak za tehnički tim, ali su njih dvojica nestala, pa sam te vratio gore. <laughs> Pa hvala na vraćanju. Da li imate još nešto? Jeste tu? Izgleda vreme strava. Jel imate još neka pitanja vezano za timove ili tako nešto? O, pa, ništa, dok nisi bio ovde mi smo pitali o, kad ćemo se čuti sa Ivanom, sad ćemo raditi oko o, pitanja koordinatora lingvistik tima, u principu mi dalje možemo ono skidati sa, sa tabele raditi, ali bi bilo bolje da, da ne čekamo još nedelju dana da bude sledeći sastanak, da li će onda doći neko da se organizuje, ko će to biti koordinator, šta će se raditi? Ima li neku ideju? Ne? Kad vam napisao da se javi, da, da se javi ko je zainteresovan, on je tamo lepo napisao da se javi kogod je zainteresovan, da vodi tim i to je to. Da, znaš ima 3-4, šta ako se niko 3-4 ne javi? Da, ja sam spreman da podržim svakog ko je spreman da preuzme odgovornost. <laughs> Ja nisam. Dobro, koji su poslovi koordinatora lingvističkog tima? Ovo što znamo da je... Kažem, ko, koji su poslovi koordinatora lingvističkog tima? To pita Milana, ja kako imam da on to zna. E, samo trenutak, sad ću objasniti samo nešto. I ko je od nas ovde prisutnih u kom timu? Lasice, Snežana 2133 Ja nisam još uvek ni u jednom timu čekam da saznam kojim timovima su potrebni a, članovi i da vidim da li mi to odgovara, pošto sam nova. Nisam ni ja za jednom timu. Ovako, znači poslovi koordinatora lingvistik tima i bilo kojeg tima je da održava komunikaciju sa mnom, koji sam trenutno koordinator za Srbiju, e, da održava komunikaciju sa e, svim članovima tog tima, da održava komunikaciju e, sa članovima globalnog lingvistik tima, da održava, da odlazi na sastanke globalnog lingvistik tima, da se pojavljuje na generalnim sastancima srpskog čaptera, i da eventualno održava sastanke za Linguistic Team Srbije. Takođe treba da pati šta je na internetu novo e, da je engleski linguistic team završio proofreading, tačnije da možemo i mi da prevodimo i da to ubacuje e, trenutno onu tabelu, uskoro će to biti drugačije rešeno. E, šta još? Mislim da je to to. Ajmo tehnički tim dole, na dno. Ja, e, Milane, e, Lasica i Snežana još uvek nisu ni u jednom timu, pa pretpostavljam da je, možeš da im kažeš ili ti ili neko od nas koji timovi postoje, šta oni rade, pa... Čim ja? Nama, nama ovaj, za lingvistik tim, pa da se dogovorimo šta ćemo da raditi. Ovaj, Tako, trenutno vam ne treba soba zato što si ja mislim samo ti trenutno ovde iz lingvistik tima i, i da, dobro, ovaj, ako vam je stvarno potrebno sada, napravite dole isto pored tehničkog tima, to su oni sami napravili. A, dalje, a, e, mnogo članova još uvek nije u nikakvom timu, to jest ni u jednom timu i ja čekam, kao što sam već nekoliko puta rekao, informacije od koordinatora timova, trenutno postoje e, tehnički tim, communication tim koji se opet deli na više timova, linguistic tim koji se takođe deli, development tim e, i media tim koji se opet deli. Tako da ovaj, e, nema smisla da trenutno pričamo o tome, nego jednostavno strpite se malo dok to sve bude rešeno. E, I do sada smo radili e, mi zvanično e, lingvistik tim od kako je postao, jedino je definisano da je, da je Ivan koordinator za njega, ništa zvanično se nismo ni prijavljivali, niti da ne kažem, da, da ne banalizujem, nismo delili članske karte, nego je uzimao ko šta da radi, ponašao da radi i samim tim se uključivao u, u, u rad tima ja sam nešto malo uradio, vidim Ana je tu mnogo više i, i ostale devojke su mnogo više i profesionalnije to radili, ali o, nije niko definisao tačno da je neko član nekog tima, ali no, potrebno je tačno definisati, znači da ima na sajtu nazivi timova, pa ko se nađe tu nek kontaktira nekog da vidi da se organizuje sama, ako već nema nekog koordinatora da ljudi će se sami predložiti. Inače, ovde nam treba neko profesionalno ko je uključen, e, ovde ja što vidim to je jedino što je Ana najprofesionalnija ovde od nas svih da bi mogla, ako ima mogućnosti da vodi taj lingvistik tim, ne vidim ko bi drugi mogao to trenutno graditi. Da radi. E, to nas i nade. E, tako da ne mislim da nisam uvek ovaj gest. Šta kažeš? Opet žurnalisti, mislim, ne što je, ali da, ovaj, da da, da, da nisam, da nemam ovo ovaj dve pored mene, ovaj, ovaj, gest, ja i Đorđe. Mm, da, ja isto ne kapiram da li je tu automatski se postavlja do određenog broja konekcije, pa onda gubiš taj gest. Ja sam ga imao neko vreme, pa sam onda nestao. Znači, ti speak mu blokuje i sustava na dne. ne znam, nije kako funkcioniš. Ne verujem, nije bitno, šans. Možda nima znam, moguće da je do određenog broja konekcija se tretira kao gest, kad pa pređe određen broj nekih konekcija, mada ne mora da znači, evo Snežana ima sedam konekcija, nema g kao gest. Ovaj, zavisi i koliko te konekcije traju, takođe, ovaj, a većina admina isto može to da vam sredi. Evo ja više moram da budem guest. E, zove ja preko ljudi koji se zove Đorđe. Milane, ne znam da li nam potrebe da Srđan i snimaju na će kardove bez veze, treba da to kačiti posle negdje. Pa i ja sam prestao da snimam pre nekog vremena, tako da mogu slobodno da prestanu.